Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. u bizni yaratdi, hayot berdi va boshqa mahluqotlardan farqli o'laroq aql, tafakkur ne'matini berdi. U zot agar haqiqiy mu'min bo'lgan holimizda yashab o'tsak, bizga abadiy rohat bo'lmuş jannatni berishni va'da qildi. Alloh mehribon bo'lgan zot. eng ulug' va fazli karami keng bo'lgan zot. Qaytishlik ungadir. va qilib o'tgan amallar uchun hisob bermoq ungadir. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar va durudlar yog'ilsin. U zot bizga jannatga olib boruvchi yo'lni meros qilib qoldirdilar. Tug'ilganlaridan to vafotlariga qadar go'zal xulq bilan insoniyatga namuna bo'ldilar. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ahli oilasiga, ashablariga va ergashuvchilariga o'z rahmatlarini yog'dirsin. Bizlarni ham oxiratda u zot bilan birga qilsin. Assalomu alaykum Jundulloh ovozi radio dasturimizni muxlislari. Tavhid yo'lini tanlagan va Alloh taoloning rahmatidan umidvor bo'lgan dindoshlar. Sizlar bilan yana bir juma dasturimiz orqali iymonlashib turganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum Alloh va rasuliga iymon keltirgan aka-uka opa-singillar. Alloh taologa shukronalar bo'lsin. U zot yana bir juma tongida sizlar bilan iymonlashishni bizga nasib etdi. Endi u zotdan ushbu kunimizni xayr va barokatga to'ldirishini so'rab, dasturimizni boshlaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjalari Oysha onamiz radhiyallohu anha bunday degan ekanlar. musulmon kishiga yetadigan har bir musibat, hattoki badanning biror yeriga kirgan tikan ham uning gunohiga kafforat bo'lgusidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Musulmon kishiga yetadigan har bir mashaqqat, dard, tashvish, qayg'u, aziyat yahud nochorlik va hattoki badaniga kirgan tikan ham Alloh taolo dargohida uning gunohlariga kafforat bo'lgusidir. Imom Buxoriy rivoyatlari. Garchi musulmonlikni da'vo qilar ekanmiz, Alloh tarafidan kelgan har qanday musibatlar va sinovlarni sabr toqat bilan qarshi olishimiz zarurdir. Zero Alloh taolo og'ir sinovlar bilan bizning iymonimizni imtihon qiladi va ajr mukofotimiz miqdorini ham shunga qarab o'zi xohlagancha ko'paytirib beradi. Alloh taolo siz u bizga metin iroda va sabr qanoat bersin. Barchangizga bugungi juma ayyomi muborak bo'lsin, aziz dindoshlar. Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر قد زاد Sahobalar hayotidan Jarirning ko'kragiga ohista urib qo'yib, "Ey Allohim, uni sobit qil va hidoyatlangan to'g'ri yo'lga boshlovchi qil" dedilar. Uyg'ur birodarlarimizdan ta'lim tarbiya va o'zini poklash orqali bo'ludi degichilar bilan jihodga tayyorlik ko'rish o'q etishni o'rganish orqali bo'ladi degichlarni o'ttirsidagi datalashni ayiradigan ochiq dalildir. Edodning hukmi haqida. Ya'ni mana shu hamma otuv qurollarni o'z ichiga oladida va mushriklarga qarshi va kim bog'iy bo'ladigan bo'lsa, ana shu bog'iy kimsalarga qarshi ishlatiladi. Sion bitiklarining davomida va ruhoniylarga deganlarda esa katta yu kichik barcha diniy peshvolarga qarshi xalqni ko'tarar ekanlar. London ulamolarining Pokiston hukumatiga qarshi chiqargan fatvolari. Ayg'oqchilik qiluvchi kishilarga kelsak, ular musulmonlar ustidan josuslik qiladi. Ularga qarshi urushadi va hatto ularni aldashga harakat qiladi. Mujohidlar qissalaridan jet keldi, vertolyot keldi, endi shu jet nima o'tyapti? Nima asvetitel o'tyapti-da? Asvetitel bombalarni o'tyapti. Butun osmon yorishib ketganda. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari. Jarir ibn Abdulloh Bajali Johiliyatda qanday yaxshi boshliq eding, islomda ham qanday yaxshi boshliqsan. Umar ibn Xattob Hajjatul Vadodan ozgina oldin Rasul Karim sallallohu alayhi va sallamning masjidlarida pok bir joyda odamlar o'z o'rinlarini egallagan holda juma xutbasini eshitishga tayyor bo'lib o'tirishibdi. Ana Nabiy sallallohu alayhi va sallam minbarga chiqib keldilar. Masjidda hamma payg'ambarimizga e'tiborini qaratib, ongli qalb ila ko'zni uzotga tikib, uzotning so'zlariga quloq tutib, boshqa biror joyga diqqat qilmasdan o'tirishibdi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam allohning azobidan ogohlantirib mukofotidan bashorat berib va'zu nasihat qilib eslatib musulmonlar o'rtasida islohot olib bordilar ular ana shu holatda bo'lib turganlarida yamandagi bajila qabilasidan bir guruh vakillar rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida islomini e'lon qilish va nafsga yoqqan yoki yoqmagan vaqtda ham eshitib itoat etishga bay'at berish uchun kirib kelishdi. Vakillar musulmonlar jamoati orasidan joy olishdi. Ularning boshliqlari esa Jarir ibn Abdulloh Bajali edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan nigohlarini uzmay turgan sahabalar birdan Jarir ibn Abdullohga nigohlarini qaratishdi. Unga diqqat bilan uzoq vaqt tikilib qolishdi. Hatto Jarirga ular u bilan qayerdadir uchrashgandek yoki bir kishi uning ta'rifini qilgan u ular shuni tekshirib ko'rib ishonch hosil qilishni xohlayotgandek tuyulardi. Namoz tugagach, Jarir ibn Abdulloh yonidagi bir musulmondan so'radi. Odamlarga nima bo'ldi o'zi? Menga tikilib qaramoqdilar. Xuddi ularning menda hojati bordek. Bu faqat bir tasodifmi yoki biror ish bo'ldimi? Haligi kishi qavmingni oldiga tushib kirib kelishingdan ozgina oldin rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga sening sifatingni ta'riflab berganlari uchungina odamlar senga shunday boqmoqdalar rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki yaman ahlining afzal kishisi sizlarning oldingizga kirib keladi uning yuzida podshohlik siymosi gavdalanadi dedilar jarir ibn abdulloh o'zi to'g'risida rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatlagan ta'riflarni eshitish bilanoq yuzida mamnunlik alomatlari paydo bo'ldi xursandligidan yuzi yorishib ketib o'zini baxtli his qila boshladi nabiy sallallohu alayhi vasallam namozlarini va duolarini tugatishlari bilanoq jarir ibn abdullohni o'z oldilarida turganini ko'rdilar va unga ey jarir seni bu yerga nima olib keldi dedilar U: "Ya Rasululloh, men va qavmim sizning oldingizda musulmon bo'lish va sizga bay'at berishlik uchun keldik" deb javob berdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam unga: "Sen bilan Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va men Allohning rasuli ekanimga guvohlik berishingga, namozni barpo qilib, zakotni o'tab, Ramazon ro'zasini tutib, Baytullohni haj qilishingga, musulmonga nasihat qilib, valiga agarchi u habashiy qul bo'lsa ham itoat etishingga bay'atlashaman dedilar. Jarir ibn Abdulloh "Xo'p bo'ladi ya Rasululloh" deb o'ng qo'lini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uzatib bay'atlashdi. O'sha kundan beri Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan Jarir ibn Abdulloh o'rtalarida muhabbat kuchayib bordi. islomdagi kamdan kam peshqadam sahobalarga nasib etgan rasul alayhissalomning hurmat ehtiromlariga sazovor bo'ldi rasul sallallohu alayhi vasallam vafot etgunlariga qadar uni o'z oldilariga kirishdan to'smaganlar u bilan uchrashib qolsalar xush muomalalik bilan kutib olardilar va unga tabassumli ochiq chehra bilan munosabatda bo'lardilar bir marta jarir ibn abdulloh rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylariga kirib kelganida quchoq ochib kutib oldilar uni o'tkazishga biror narsa topa olmay o'z ridolarini yerga yoydilar shunda jarir ibn abdulloh ridoni ko'kraklariga bosib o'pa ketdi va "Ya rasululloh Alloh sizni menga hurmat ko'rsatganingiz kabi sizni ham ikrom etsin meni izzat etganingiz kabi sizni ham Alloh aziz qilsin deb aytdi So'ng Nabi sallallohu alayhi va sallam yonidagilarga agar bir qavmning hurmatli kishisi kelsa, uni hurmat, ehtirom qilinglar dedilar. Jarir ibn Abdulloh musulmon bo'lishi bilan iymon karvoniga qo'shildi. Hatto u Nabi sallallohu alayhi va sallam va u zot xalifalarning ishonchlarini qozondi. Unga katta muhim ishlarni ishonib topshiradigan bo'lishdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam vafot etishlaridan oldin Jarirni chaqirtirib, "Ey Jarir, zul halosadan meni tinchlantira olasanmi?" dedilar. Jarir, "Ha ya Rasululloh" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hayoti dunyodan ketishlaridan oldin undan qutulishni istagan zul halosa nima edi? Zul halosa Makkadan Yamanga 7 kecha yurilganda keladigan Tabala shahridagi bir necha to'p butlar bo'lib, ularga oq rang berilib, toj shaklida taroshlangandir. Zulxalosaning xizmatida Banu Umoma degan qavm turar edi. Bu butlarni Xasam, Bajila va Uz nomli qabilalar ulug'lashar, ularga haj qilib tavof qilishar va ularga atab jonliqlar so'yishar edi. Hatto ular uni Yamoniy Ka'ba deb nomlar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi sallam bu muhim ishga Jarirni Bajila qavmidagi boshliqligi va Yamandagi qabilalar o'rtasida o'rni kattaligi uchun ixtiyor etdilar. Jarir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlarini bosh ustiga qo'yib, bu g'azot uchun pahlavon shijoatli chavandozlardan 150 tasini tanlab oldi. Jarir ketishidan oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga vidolashish uchun va u kishiga o'zining qaddi uzunligi va boshining kattaligi sabab ot ustida to'g'ri o'tira olmasligidan shikoyat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jaridning ko'kragiga ohista urib qo'yib, "Ey Allohim, uni sobit qil va hidoyatlangan to'g'ri yo'lga boshlovchi qil" dedilar. Bundan keyin Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu chopqir otlarining ustida sobit barqaror o'rnashadigan chavandozlardan biriga aylandi. Jarir ibn Abdullah o'z odamlari bilan Zul Xalosa taraf yo'l olishdi. Yetib borgach, qo'riqchisini o'ldirib, haykallarni sindirib, sanamlarga o't qo'ydi. So'ng Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga u zotni g'am tashvishga solgan tog'utning masalasi hal bo'lgani xushxabarini yetkazish uchun elchi yubordilar. Jarid ibn Abdulloh zul xalosani buzganidan keyin Madinaga qaytmay Yamanga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga binoan uning podshohlarini islomga da'vat qilish uchun yo'l oldi. o'sha vaqtdagi Yaman podshohlarining kattasi bo'lgan Zulkilaul Asfarning oldiga keldi. Unga islom dini va uning go'zalliklarini gapirib berdi. Uning oldida Qur'onning oyatlaridan tilovat qildi. Agar ijobat etadigan bo'lsa, Allohning marhamatidan bashorat berdi. Inkor etadigan bo'lsa, Allohning azobidan ogohlantirdi. Natijada podshohning qalbini Alloh iymonga ochdi. Shu vaqtning o'zidayoq Allohdan o'zga iloh yo'qligi va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning rasuli ekaniga guvohlik berdi. Zulkilo Alloh taoloning uni shirk zulmatidan iymon nuriga olib chiqib mukarram etganligidan juda shodxurram bo'ldi. Musulmon bo'lgan kuniyoq 4000 ta qulni ozod qildi. So'ng qavmi bilan Madinaga hijrat qildi. Lekin bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dunyo hayoti bilan vidolashib bo'lgan ekanlar. Qavmini olib Himsga bordi va o'sha yerni o'zlariga vatan tutdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan vaqtlarida Jarid ibn Abdullah radhiyallohu anhu o'zini qilichini va qavmini u kishining itoatlariga o'tkazdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Yamanga u yerda avj olgan murtadlik fitnasini bostirish uchun Jarir ibn Abdullohni jo'natdilar. Jarir ibn Abdulloh bu vazifani qoyil maqom qilib bajardi. Murtadlarni qatl etib, ularning quvvatlarini sindirib tashladi va ularni islom diniga qaytardi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xalifa bo'lganida Jarir u kishining eng yaxshi hamsuhbati maslahatchisi hamda qo'mondoniga aylandi. Umar radhiyallohu anhu uni juda yoqtirib qoldi. Uning o'tkir zakovati, qiyin mashaqqatli o'rinlarda topqirligi, hozir javobligi Umar radhiyallohu anhu ni ajablantirar edi. Bunga misol Umar radhiyallohu anhu Jarir ibn Abdullah va bir necha musulmonlar bilan namozni kutib o'tirishgan edi. Nogahon bir kishidan yel chiqib ketdi. Odamlar jim bo'lib tinchib qoldilar. Har bir odam o'zidan gumon qilinishidan qo'rqib qoldi. Umar radhiyallahu anhu tahorati singan odam hijolat bo'lib namozni boshlab yuborishdan qo'rqdilar va tahorati singan odamga qasam ichib aytamanki, tahorat olsin, dedilar. Odamlar bir-biriga qaray boshladi. Shunda Jarir ibn Abdullah shoshilib, "Ey Amirul Mu'minin, barchamizni tahorat olishga buyuring deb aytdi umar anhu dan haligi tashvish ketib ha hamma tahorat olsin dedilar so'ng jarirga yuzlanib alloh seni rahim qilsin Jahiliyatda qanday ham yaxshi boshliq eding islomda ham qanday yaxshi boshliqsan dedilar so'ng barchalari turib tahorat olishdi jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radioyimizda qo'yilgan kechki dasturlarni yodimizga tushirish uchun hafta nomamizga o'taylik. Shanba, shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar lakaval mulk ham senga xos ne'matlar hammasi saniki va mulk hammasi saniki deyapti yerda 2 milliondan ortiq kishi lekin haqiqatda shunaqami ham haqiqatda Alloh taologa aytilyaptimi bugun mulk haqiqatda Alloh taolonikimi? Biz ha deymiz. Lekin 6 milliard bashariyat bugun bu mulkni George Bushga hoslayapti-ku. Amerikaga hoslayapti-ku. Bu kizib bu. Yolg'on gap gapirilyapti bu yerda. Valakal mulk, mulk sening uchun, hukm sening uchun deyilayotgan bo'lsa, bugun qani qaysi diyorda, qaysi shaharda, qaysi mamlakatda ana shu mulk, ana shu hukm Alloh taolo uchun isbotlanyapti. Bormi shunaqa mulk? yakshanba Jurnalni sonqilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni sonqilingan ko'p sonli amirlarga itoat qilinglar Niso surasi 59-oyat. Demak, Alloh subhanahu va taolo musulmon ish egasi bo'lgan rahbarlarga, amirlarga itoat qilishni o'ziga va payg'ambarga itoat etish sirasidan hisobladi. Chunki zimmasiga qanday og'ir yuk va buyuk mas'uliyat yuklanganini mas'ul shaxslar, rahbarlar, amirlar bilishi lozim. ikki nishon orasida borib kelish bu ikki tomonga bittadan nishon qo'yib, kamondan ularning biriga o'q uzadi, keyin borib o'qlarni olib, ikkinchi nishonga qarab uzadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari shunday mashq qilar edilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu askarlarga jihad maydonlarida doimo otish mashqini to'xtatmay qilishni vasiyat qilardilar. dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon bu yerlarni ham Ola xalifa Atub qabilasi tomonidan boshqarib turgan va bu bahrinliklar o'zlarini aloqalarini Oli soat bilan juda ham mustahkam qilishib, Usmoniylar xilofatiga qarshi juda ham bir ishlar qilib kelishgan. Keyinchalik Ikkinchi jahon urushidan keyin Britaniya Bahraynni o'ziga markaz qilib oldi va arab ko'rfazlarini mustamlaka qilib turishlikda mana bu davlatni o'ziga qarorgoh qildi. So'ng 1971-yili Bahrayn ozod bo'ldi va Bahrayn davlati deb e'lon qilindi. Bu yerda Isa ibn Salmon Bahrin amiri bo'ldi. U vafot topgandan keyin uni o'g'li Hamd ibn Isa o'rniga vali ahd bo'lib qoldi. Seyshanba. unutmaslar seni xotirda ul paymonlaring bordur nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur turklarning Moskovdan yordam so'ragan vaqtda jin fikrli Lenindan Buxoro hukumatiga sur'atli, ya'ni срочный bir telegramma keldi. Lenin bu telegrammada Rais Xo'ja va ham bosh vakil Fayzulloh Xo'ja o'g'li bilan muloqot orzusini bildirdi. Bu ikki shaxsiyat bilan Lenin muloqot qilganda ularga xitoban Qardoshlaringiz, yangi Turkiya hukumatı bizdan yordam istaydi. Zotan yordamga juda ham muhtoj bir vaziyatdalar. Hali hozirda bizda pul yo'q, sizlarda esa oltin ko'p. Turklarga yordam bersalaringiz zoya ketmas, juda foydali bo'ladi. Buxoro hukumatining imkonidagi ishdir dedi. Buxoro hukumatı 100 million oltin rublni turklarga bo'lgan muhabbatlardan xursand o'ynab kulib Moskovga topshirdi. Moskov esa 100 milliondan 1 millionni turklarga berdi, 99ini qizil xazinaga to'kdi chorshanba andola andola andola 30 ming musulmon jangga chiqdi magar ham endi 3 kishi bor bir narigi yoqda bir o'n kishi bor rivoyatlarda masalan 15-20 kishi mazarasiz chiqqanlar Bular o'zlariga yarashadigan tavba qilib Allohga qabul qilgan. Bundan tashqari bo'lgan munofiqlar bor. Yani hammasi jamlasangiz 100 kishi, 30 ming kishi jangga chiqqan 100 kishi haqida qildi? Bo'lsa, Alloh taolo shunday bir shiddat bilan oyat-i karimat nozil qilyapti. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi istaqaltum ila al-ard. Ey mu'minlar sizlarga nima bo'lyapti? Sizlarga Alloh yo'lida jihadga chiqinglar aytilganda yerga mixlanib qoldilar. Allah Teala bunları saqaltum yerga mıqlanib qadilarni deyapti Alloh Halbuki çıkanlar ekseri çıkkanda 30 bin kişi çıkkan şu 100 kişi için hem Allah Teala şimdi ağır bir ibora bilan nima qilyapti. payshanba Jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni son qilingan ko'p sonli balki mas'uliyat Alloh subhanahu va taolaga yaqinlashtiradigan ibodatlardan biridir va dunyoni din bilan boshqarishda payg'ambarga o'rinbosarlikdir. Mana shu amirlarning vazifasidir. Va bu borada ular bilan boshqa katta yu kichik mas'ullar kuchli yu kuchsiz xalifaning o'rtasida deyarli farq yo'q. Imom Malik rahimahulloh chavandozlikni o'rganish va unda musobaqa qilish merganlikni o'rganish va unda musobaqa qilishdan afzaldir degan fikrdalar. Jumhur ulamolar esa merganlikni o'rganish va musobaqa qilish chavandozlikni o'rganib musobaqa qilishdan afzal deydilar. Va bu da'volariga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'q otinglar va ot mininglar, sizlarning o'q otishingiz men uchun ot minishingizdan afzaldir degan hadis shariflarini keltiradilar. Men aytaman e, o'zbekchasini, siz tarjima qiling. desam u odam aytyapti uka qayerga o'tirganingni bilasanmi o'zi yaxshilab ko'zingni och qayerga o'tirganingni bilasan tosh turmani podvalda o'tiribsan bu podval shunaqangi qurilganki deydi xonadagi gap sekund o'tmasdan ko'chaga chiqib ketadi endi u odam o'n oy mobaynida boynagi lahmachka gazolga tushib pishib ketgan yani yana qo'rqyaptiki balkim في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي Robbingizdan uzmay turib qarzingizni, bajarmasdan islomdagi farzingizni, birlashtirmay din va hayot tarzingizni qayga qarab ketmoqdasiz, ey birodar? Jumasidan qolgan boshni ko'rdingizmi? hijobim deb oqqan yoshni ko'rdingizmi? Biron marta o'zingizdan so'rdingizmi? Qanday beg'am yotmoqdasiz, ey birodar? Ko'rdingizmi jamoat joy deganini, namozxondan jarimalar yeganini, aybladilar haqqa boshin ekkanini, xotirjam non yutmoqdasiz, ey birodar. Musulmonni o'lja bilib qildilar ov. Dinim debon kurashganni bildilar yov. Shu va shunday fitnalarga bermayin dov. Nahot dinni sotmoqdasiz, ey birodar. Gah desalar qo'llariga qo'ndingizmi? Ular kabi befahmga dondingizmi? Mujohidni terrorchi deb ko'ndingizmi? Kimlarga tosh otmoqdasiz, ey birodar? Yurtingizni kufr bossa kuymaysizmi? Zolimni emas, mazlumlarni suymaysizmi? Diningizning mohiyatini tuymaysizmi? Indamay tosh qotmoqdasiz, ey birodar. Xitobim bor, imommisiz, qozimisiz? Haqni ayting, yo zulmga rozimisiz? Ovga chiqqan ovchilarga tozimisiz? Ular tuzin totmoqdasiz, ey birodar. Kim taqvodor kuzatasiz ertayu shom? Soqol qo'ysa faloni deb qo'yarsiz nom, zolim zo'r deb chuchvarani sanabsiz xom. Qarang loyga botmoqdasiz ey birodar. Ko'rdik, dunyo uchun urdim soldim bo'ldi. Og'iz to'la gaplaringiz oldin bo'ldi. Din ishida bahonangiz toldim bo'ldi. Qanday jazo kutmoqdasiz ey birodar? Kasal jonga barcha inson giryon ekan. Kasal qalbga taqvo, ixlos darmon ekan. O'tgandan so'ng ortga qaytmoq armon ekan. Qanday yashab o'tmoqdasiz, ey birodar? Konstitutsiya sizga buyuk xitobmidi? Bu yo'llarda qadamingiz shitobmidi? Unda Qur'on sizga oddiy kitobmidi? Kimning yo'lini tutmoqdasiz, ey birodar? Fiqhiy ahmoq bobolarda ko'p chopdingiz. So'zingizni olmaganni ko'p qopdingiz. Mujohidning tirnog'idan kir topdingiz. Tovuqdek yer tepmoqdasiz, ey birodar. Din deysiz u shariatga ters ishingiz. Tafakkurga tortmas sizni yoz qishingiz, ajal kelsa o'tmas erur bu tishingiz. Manzil sari yetmoqdasiz, ey birodar. Niyatimiz sizni haqqa qaytishingiz. har yerda va har choq haqni aytishingiz agar davom etsa sizning bu ishingiz umr zoyi etmoqdasiz ey birodar. Mashalloh. Alloh rozi bo'lsin, ajoyib she'r bo'pti. E, Abdulboqiy odam o'zi she'r yozib, o'zini maqtaydimi? Ya aka, ahmoq odam o'zini maqtaydi. Bu she'rni internetdan olganmiz. Bir birodarimiz yozgan ekanlar. biz uni juma dasturimizda o'qib o'tamiz deganmiz. E, kim ekan bu uni muallifi? Muallifini bilmaymiz-ku, bir birodarimiz saytga qo'ygan ekanlar, shuni oldik. Mashalloh. Yaxshi, kim yozgan bo'lsa ham Alloh taolo o'zi ijodiga baraka bersin. Aytganingiz kelsin. Bilasizmi Abdurash aka, jamoatimizda ham she'r yozib turadigan ba'zi birodarlarimiz bor. Madrasamizda ustozlik qiladigan Mujohid Abbod birodarimiz. Shu birodarimiz muxlislarimiz e'tiboriga o'zlarining yozgan she'rlarini o'qib bermoqchilar moshalloh moshalloh marhamat mana beramiz u kishiga navbatda ilm yo'qolmoqda kun o'tgan sayin faoliyatda to'xtama shayton lain adashtirish uchun insonni doim burmoqdadir uni juhddan tinmayin aziz kalom bugun qoldi tillarda tilda bo'lsa bilmadim ne dillarda kimlar uning uchun jonin kuydirsa kimlar xatm qilmas hatto yillarda ilm bilan qancha muhim ish bitgan. Uning bilan ko'plab olimlar chiqqan. Kofir g'olib bo'la olmay kuch bilan dinga har xil ixtiloflarni tiqqan. Tafsir ilmi qani Ibn Abboslar. Ummat bugun kimni unga taqqoslar? Tafsir nimas qiroatni bilmasa, namozni ham chala churpa xaloslar. Yetib kelgan ko'plab sahih rivoyat, ijtihodlar qilingan qancha oyat. Umr bo'lsa endi bugundan buyon ilm amal sabab najotga shoyat. Hadis yozgan muhaddislar uxlamay, ummat uchun qurbon nafsni o'ylamay, juhdlarini tarixlarda yod etsak, kamlik qilar qancha so'zlar so'zlamay. Alloh rozi bo'lsin birodar, xush kelibsiz studiyamizga. Xush vaqt bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh sizlarga ham targ'ibot ahliga va bizni eshitib turgan barcha muxlislarga ham va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh Birodar, Alloh ijodingizga o'zi barokatlar bersin. Bu she'rlarni anchadan beri yozib turasizmi? ha alhamdulillah o'zi oldin vatanlarda ham va o'sha boshqa chet davlatlarda bo'lganimizda ham yozib turardik keyin xosatan mana shu hijrat maydonlariga kelganimizda ana shu bugungi ummat ahvolini ko'rib yoki bugungi umumiy voqealarni ko'rib ana shu doim qachon bir voqea sodir bo'lganda shunaqa she'rlar Alloh o'zi ilhom qilib turadi tushunarli hozirgi o'qigan she'ringiz ilm haqida ekan yana boshqa mavzularda ham she'rlaringiz bor demak a ha albatta shunday shu ilmdan boshqa ya'ni jihod qilish yoki shunga o'xshash mavzularda boshqa she'rlar ham ya'ni ummatni birligi yoki har xil mavzularda ham ancha muncha yozib turganman demak birodar abdulboqiy bu qora abbod birodarimizni she'rlaridan ham inshaalloh buni buyog'i dasturlarimiz davomida foydalanib turamiz inshaalloh albatta aka inshaalloh har bir juma dasturlarimizda inshaalloh qo'yib boramiz shu joyda tinglovchilarimiz e'tiboriga yana bir narsani eslatib o'tamiz bundan buyog'iga tonggi dasturlarimiz soat 6 da efirga uzatiladi. Kechki dasturlarimiz esa 19:00 da efirga uzatiladi. Abdurashid aka, mana Abbod birodarimiz studiyamizga tashrif buyurgan ekanlar. Shu munosabat bilan keling o'zlaridan bir Kahf surasini qiroatini eshitaylik.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 2 bob musulmonlar uchun harbiy ta'lim olishning hukmi Jihadga tayyorlik qilish ikki xil bo'ladi birinchi iymoniy tayyorlik bu shariat ilmini o'g'inish va o'zini poklash orqali vujudga chiqadi bu haqda alloh taolo mundoq deydi yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yuallimuhumul kitaba wal hikmat u ya'ni payg'ambar ularga qur'on oyatlarini o'qib berdi ularni gunohlardan pok qiladi ularga kitobni ya'ni qur'onni va hikmat ya'ni payg'ambarning sunnatini o'gitadi ikkinchi moddiy tayyorlik bu kuch to'plash harbiy ta'lim olish va Alloh yo'lida iqtisodiy chiqim qilish orqali vujudga chiqadi. Biz iymoniy tayyorlik to'g'riliq deydigan so'zimizni keyinga qoldirib, jihodning muhim bo'lgan moddiy tayyorliklari bilan so'zni boshlaymiz. Chunki u bu kitobni yozishni sababidir. Deymizki, alloh taolo moddiy tayyorlik qilishga o'zining buni so'zida buyurgan وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم ۖ يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi jang eti tayyorlanglar buning bilan Allohning dushmanini o'zinglarning dushmanlarini va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitsizlar ularni sizlar tonimaysizlar Alloh toniydi sizlarning Alloh yo'lida sarf qilganinglar mayli nima bo'lsa bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni bu savobdan hech narsa kamaytirilmaydi Bu oyatning tafsiri to'g'risida o'qba ibn Amr roziyallohu anhu dan naql qilingan mundaq bir hadis bor. U mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning munbar ustida turib mundaq da'vat qilganini anglagan edim. Dushmanlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha kuch tayyorlanglar degan oyatdagi kuch bilinglarki jazman o'q etishdir muslim rivoyati payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oyatga bergan bu tafsiri jihodga tayyorlik ko'rish ta'lim tarbiya va o'zini poklash orqali bo'ladi degichilar bilan jihodga tayyorlik ko'rish o'q etishni o'rganish orqali bo'ladi degichilarning o'ttirsidagi datalashni ayiradigan ochiq dalildir chunki hadis alloh taolo tayyorlashga buyurgan kuch quvvatning har xil qurollarni etishni o'rganish orqali vujudga chiqadigan moddiy kuch quvvat ekanligini ko'rsatib berdi mana bu musulmon kishining uni tark etishi durust bo'lmaydigan ishlarni qatoridandir biz bu haqda harbiy ta'lim olishning hukmi degan mavzuda to'xtalamiz shariy bilimlar bilan ta'lim tarbiya ilib berib ruhni poklashmi jihodni iymoniy tayyorligi sifatida farzlik o'rinda turadi buning dalilini keyin bayon qilamiz mashiq lagerlari va jihod maydonlari agar yaxshi rioya qilinsa kishilarni tarbiyalashning odam boyliqlari etishning va ularning yo'llarini bilishning eng yaxshi o'rnidir bu uzun vaqt mushu sohada birga yashash va mushaqqatlarga birga uchrash safarlarni birga qilish orqali mukammallashadi biz bu kitobda alloh xohlasa iymonni tayyorlik to'g'risida bir necha o'rinda to'xtalamiz jihodga moddiy tayyorlik ko'rish bilan iymoniy tayyorlik ko'rishning zarurligida hech qanday ixtilof yo'q ammo mazkur oyatdagi tayyorlik degan so'zni faqat iymoniy tayyorlikni iborat davlish yoki iymoniy tayyorlikni moddiy tayyorlik qilishdan va harbiy ta'lim olishdan qilib qilishning bir vositasi qilib olishga qur'on va hadis qat'iy yo'l qo'ymaydi bizmi bu xil fikrlarga qo'shilolmaymiz xulosalab aytganda jihod musulmonlar uchun allohning g'azibidan qutulish shuningdek hozir boshdan kechirayotgan xo'rliq hayotdan nijot tepishning birdan bir chiqish yo'li bo'lganligi uchun uning tayyorligining ko'rinarlik bir shakli bo'lgan harbiy ta'lim ilish ham shu qadar muhim ahamiyatga ega turkiston o'g'lonlari din islom yo'lbosilari jihod uchun otlangan allohning tulporlari biz tog'ut hokimiyatning tayoqlarini zindanlarını, karı kamirlarını, hakaret kılışlarını hemmisi kütüreşki teyyamız sabır kılıp yürüyemiz. Lekin bir ali maksat gayi üçün cuglaşkan, toplangan kerindaşlarımızdan azgını yetken azar kulpetler sebebiden sengarını taşlaydıgan, meydanını taşlaydıgan, ha, bunu bilen minip buladı mı, bula bilen cihat kılıp buladı mı? Biz perişti cemaatle tepişimiz gerek. mana shunda azar vasib bo'lamdi, davomliq ma kelamdi degan mana bu şeytanın vasvasasi orqali mana bu qarindoshlarga sabr qilolmaydigan qarindoshlarning ozg'ini yetkizgan sahvan xatoliklarga sabr qilolmaydigan holatlar bizda bor. Shuning uchun biz bu sabr qilish to'g'risida e, bir necha mazmunlarni qisqacha qarindoshlarimizga va birodarlarimizga so'zlab o'tmoqdamiz. Bizning peshqadam olimlarimiz va ustozlarimiz bu sabr qilish to'g'risida e, bir necha mazmunlarni o'ttirib qo'ygan. sabr qilish to'g'risida biz Alloh taoloninki sabr qilinglar degan oyatiga asosan yana bir oyatda sabr qilinglar va sobiru sabrda musoba qilishinglar. Sizlar sabr qilishda bir guruh bilan ro'baro kelsanglar, ana shu kuffarlarni sabr qiladi. Sizlarni sabr qilasizlar, lekin sabr qilishda sizlar cho'qim yengishinglik kerak va sabrida boshqalar bilan musoba qilishinglik kerak degan sabr qilish va sabiru va robitu jihatni kutib turish va ribot qilish mana buni Alloh başka boshqa oyat kerimelerde ham bizga bayon qilgan. Biz urush maydonlarida kelgan musibatlarga sabr qilishimiz kerak. Do'stlarimizning ki erishib, jasadlarining para para olab, jasadlarining titmi atan olab, düşmanlarının bombalaridan va o'qlardan o'z qo'l putlaridan ayrilib yotgan jasadlarni ko'rgan vaqtlarimizda, urush maydonlarimizda biz qattiq sabr qilishimiz kerak va dushmanning bizlarga qilgan hujumlari va ma'naviy moddiy hujumlarga sabr qilishimiz kerak. Bu biz sabr qilish tegishlik sabrining eng birinchisi. Ikkinchi, as-sabru ala tuli tariq. Biz tanlab mangan yo'limizning uzun safar ekanligiga haqiqiy tan berib, bu yo'lning bir umrlik programma ekanligini tunib yetib, yo'lning uzunligiga sabr qilishimiz kerak. Shuning uchun bu yo'lni oliy polo, oliy tamoqlarning ustida, restoranlarda o'tirib, yaxshi ovqatlarni yeb, yaxshi da'vatlarni anglab, hijrat to'g'risida, jihad to'g'risida u qiziqarliq, shijoatlik tashviqotlarni anglab, gulduylab kelib qolgan. Lekin bu yo'lning bir umrlik programma ekanligi, inson balog'atga yetib, hayotidan ayrilganға qadar davomlashadigan yo'l ekanligini tunimay, xato yo'l besib qolguchilar yerim yo'lda qolib qoladi birodarlar. Shuning uchun biz ikkinchi sabr qilish nuqtamizda yo'lning uzunligiga sabr qilishimiz kerak. Law aradan qariban va safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alayhim ash-shuqqa. Alloh taolo Qur'oni Karimda ey Muhammad alayhisalom siz ilib mangan yo'l, siz bularni chaqirayotgan yo'l bir haftalik yo qurultay, yo bir 2 soatlik yig'in, yo bir 2 soatlik jo suhbat iymonlashadigan, yo bir haftalik beriblan qo'lga tez qo'lga keltirib ilib keldigan g'animatlar uljilab bo'lgan bo'lsa, bular sizga cho'qim hammasi agashgan bo'ladi. Lekin bularga bu yo'lning uzunligi va bu yo'lning va bu safarning mashaqqati bularga intayin egri keldi. Shuning uchun bir turkum kishilar sizning chaqiriqingizga avaz qo'shmay, ular munofiqona saptin qab qilishga urinmoqda deb Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi bayon qildi. Shuning uchun birinchi biz jihad maydonida kelgan musibatlarga, do'stlarimizning şehadetige, qarindoshlarimizning şehadetige sabr qilsak, ikkinchi bu yo'lning bir umrlik program ekanligiga, yo'lning uzunligiga sabr qilishimiz kerak. Bu yo'l bir işki katımlık ham jang bilan, bir işki katımlık hujum bilan, ya bir vakası bilen, bilan, yoki bir işki katımlık hujum bilan tugab qoladigan yo'l emas qarindoshlar. Bu yo'l bir umrlik programma balog'atga yetgandan tortib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisiga asosan el jihadu madin ila yevmil qiyama degan talimatı asosan islom va kufrdan iborat bu ikki lager, ha, ikki guruh mavjud bo'ladi bu ikki ideologiya mavjud bo'ladi bu yo'l davomlashadi. Ta Adam alayhisolatu vasallamning davridan tatip, ta hozirga qadar, ha, ta hozirga qadar bulavatkan köreş, bulavatkan jang hammasi İslam bilen kufr o'ttirsidagi kurash. Bugünkü Bugungi dasturimizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Yana bir qitim ko'rishgacha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qonisi qilmoqdir Qur'on diyali. Gözleydu şehadet Allah rızası Gözleydu şehadet Allah rızası Mana Uyg'ur tildagi dasturimiz ham yaxshi ketyapti inshaalloh. Biz umid qilardikki, boshqa tildagi mana shunaqa dasturlar ko'paysa, yaxshi bo'lardi. Ha, inshaalloh, yana boshqa tillarda inshaalloh dasturlarimiz chiqib qolar. Allohdan so'raymiz. Abod birodar, siz bu xususda nima deysiz? Ha, endi men ham bu xususda aytishim mumkinki, shu har tillardagi da'vatlar ko'paysa yaxshi. uyg'ur tilida bo'lsin yoki rus tilida bo'lsin yoki agar birodarlarimiz bo'lsa ingliz tilida bo'lsin yoki arab tilida bo'lsin farqi yo'q inson dunyoga nima uchun kelgan uning asl vazifasi nima uning borar manzili qayer nimaga qanday amal qilsa o'zi orzu qilgan maqsadiga yetishadi mana shu savol insonni hamisha qiynab kelgan faqatgina alloh taolo o'z marhamati bilan bergan ilm sohiblari bu savolning javobini shunda ham ma'lum bir qisminigina bilur xolos. Zero قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ular aytdilar: Ey pok Parvardigor, biz faqat sen bildirgan narsalarnigina bilamiz. albatta sen o'zing ilm va hikmat sohibisan. Muxlis minbari. Savol: E'dod qilmasdan ham jihod qilsa bo'ladimi? Umuman olganda, e'dod mujohid uchun qanchalik ahamiyatga ega? Iltimos, shu savollarga dalillar asosida javob bersangizlar. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum va yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته O'tgan darsligimizda bizga savol tushgan edi. Ya'ni bu savol shundan iboratki, e'dodsiz jihad qilib bo'ladimi? Biz bu savolga Alloh taolo qodir qilganicha o'zini oyatlari bilan javob berishlikka qodir bo'ldik. Endi mana bu dasturimizda musulmonlar uchun askariy tayyorgarlik ko'rishlikning hukmi haqida so'z yuritamiz. Bu tayyorgarlik ko'rishlikning hukmi shuki, i'dod qilishlik har bir mukallaf bo'lgan mu'min musulmonga to'yinki u odamni shar'iy uzurlari bo'lmaydigan bo'lsa, ana shu mu'min musulmonlar hammasiga i'dod qilishligi kofirlarga qarshi jihodga tayyorgarlik ko'rishlari vojibdir. Chunki mana bu tayyorgarlik ko'rishlik jihodning muqaddimalaridan bir muqaddimadir. Ya'ni e'dodsiz hech qachon jihod qilishlik mumkin emas. Shuning uchun har bir insonga vojib bo'ladi va bu so'zimizga dalillar juda ko'p. Bulardan birinchisi Ibn Qudoma al hambaliy o'zini Mughni degan kitobida aytadiki, har bir musulmonga farz bo'ladi 3 ta o'rinlarda. Bu o'rinlardan biri musulmonlar guruhi bilan kofirlarning guruhi jang vaqtida bir-birlariga yo'liqqanda va ikki saf bir-biriga qarama-qarshi kelgan vaqtda ana shu yerda har bir hozir bo'lgan musulmon orqaga qochishligi harom bo'ladi. Balki ana shu yerda turishligi unga farz bo'ladi. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurulloha kaseera. Ey mu'minlar, agar kofir bo'lgan guruhlarga yo'liqadigan bo'lsanglar, sobit qadam bo'linglar va Allohni yod etinglar. Ko'p yod etinglar Allohni. Hatto Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda ham o'zini yod etishligini bizlarga eslatib o'tyapti, ya'ni shunday og'ir holatda ham. Va sabr qilinglar, Alloh albatta sabr qiluvchilar bilan birga. Ya'ni shu vaqtda turib berishlik kerak bo'ladi mana shu oyatga asoslangan holda. Va yana Alloh taolo aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله Ey mu'minlar, agar kofir bo'lgan kimsalarga guruh bo'lgan holda yo'l qolgan bo'lsanglar, ularga orqa o'girib qochmangizlar. Agar kimda kim o'sha kuni orqa o'girib qochgan bo'lsa, magaram bu yerda ikkita narsani Alloh taolo mustasno qiladi. Bulardan biri, ya'ni jangni yo'sinini o'zgartirish maqsadida chekinishlik bo'lsa, ikkinchisi boshqa bir musulmonlarni safiga qo'shilishlik maqsadida chekinishdan boshqa bir maqsad bilan qochishlik maqsadida orqaga chekinadigan bo'lsa, faqad ba'a bi ghadabin minalloh. Albatta bu Alloh taolo tarafidan g'azab bilan qaytadi va u insonning va ma'vahu jahannam joyi jahannam bo'ladi. Alloh taolo o'zi bizlarga ana shu yerlarda turib berishligini hammamizga nasib qilsin. Va bulardan ikkinchisini keltiradi. Agar kofirlar va mushriklar yoki umuman g'ayri din, dinni dushmanlari bo'lgan insonlar biror bir shaharga kirib keladigan bo'lsa, ana shu shahar ahliga shaharni ichida ana shu kofirlarda shaharni difo qilishlik uchun qitol, jang qilishligi hammasiga farzayn bo'ladi va daf qilishlik hammasiga farz bo'ladi. Hech kimga ijozat yo'q orqaga chetlanib qochib biror bir bahonalar topishligiga. Bu ana shu aytilgan o'rinlarda uchinchisiga keladigan bo'lsak, bir qavmni chaqirsaki, jihodga chiqinglar, kelinglar deb musulmonlarning imomi. Bugungi kunda musulmonlarning imomi deganda ana shu boshiga salla kiygan kofir hukumatlarga yordam berayotgan imomlar emas, balki haqiqiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lini tutgan imomlar, sof aqli bo'lgan insonga ko'rinib turibdiki, bular ochiq haq yo'ldaligi, bularni qilayotgan ishlari yu, bularni qilayotgan amallari, bularni tutayotgan yo'llardan ko'rinib turibdi. Agar mana bu imomlar qavmlarni chaqiradigan bo'lsa jihodga, hammasiga farzayn bo'ladi chiqishlik. Qodir bo'lganinglarcha tayyorgarlik ko'rib qo'yinglar, ya'ni quvvatlardan tayyorlab qo'yinglar. degan oyati bilan mana bu Uqbat ibn Amirdan kelgan hadisni solishtiradigan bo'lsak, ikki hadis oyatni sharhlab beryapti. Ya'ni bu hadis qaysi hadis? Ala inna al quwwata ar ramyu. Bu hadisni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tafsirlab berdi mana bu oyat bilan. Biz aniq ko'ramizki, otishlikdaligini ko'ramiz va har bittamiz mana shu quvvat otishda bo'lyaptimi? Mana shu otishlik bilan biz hammamiz tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Alloh taolo bizni e'dod deb tayyorgarlik ko'ringlar deb buyruq qilgan bo'lsa, biz boshqa narsalarga burishlikka hech kimimizni haqqimiz yo'q. Qanday nozil bo'lgan bo'lsa, shunday biz qabul qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday sharhlab bergan bo'lsa, biz shunday qabul qilamiz. Bundan boshqasi bizga begona bo'ladi. Endi faida vajabal i'dad faqat vajabat tadrib. Endi agar i'dod vojib bo'ladigan bo'lsa, mashq qilishlik ham vojib bo'ladi. Chunki bu narsa i'dodning bir muhim bo'lgan turlardan biridir. As-Sunani aytadiki, Qubat ibn Amirdan kelgan bu hadisni sharhida e, afadal hadisu al quwwa. Bu hadis quvvatni tafsirini ifoda qiladi deb tushuntirib beryapti. Chunki nubuvat davrida mana bu as-siham kamonlar, nayzalar qo'llanilgan, mana shu narsalar bilan mushriklar bilan jihad qilingan. Aytayaptiki, bu kishi endi otishlik faqat bu narsa bilan emas, otishlik pistoletlar bilan ham bo'lishligi mumkin. Ya'ni pistoletlarni ham o'z ichiga oladi. Avtomat bo'lsin yoki umuman nima aslaha ishlatiladigan bo'lsa bularga hammasini o'z ichiga oladi. Faqat kamon emas. Rasululloh sallam davrida kamon bo'lgan desak, bugungi kunda kofirlar ustimizda unda musallat bo'lib, ustimizda hukmron bo'lib turaveradi. Ya'ni mana shu hamma otuv qurollarni o'z ichiga oladida va mushriklarga qarshi va kim bog'iy bo'ladigan bo'lsa, ana shu bog'iy kimsalarga qarshi ishlatiladi. Va mana bu o'rinda shar'iy hukmlar ham olinishligi mumkin, ana shu qurollarni ishlatishlikda. Ya'ni shariatda ham mana shu narsani mumkinligini aytib o'tamiz. Chunki i'dod ana shu narsani ustida ko'p mashq qilishlik bilan, masalan, qo'lida avtomat olgan bo'lsa, nishonlarni qo'yib olib, tayyorgarlik ko'rishligimiz har bittamizga vojib bo'ladi, to'yinki ana shu parlamentda o'tirgan tog'utlarda hattoki kirib peshanasidan urib yiqitishligimiz kerak bo'ladi mana bu yerda. Endi agar kimda kim chiroyli qilib qoyil maqom qilmaydigan bo'lsa, ana shu otishligini. Bu odam quvvat tayyorlamagan bo'ladi-da, oyatga amal qilmayotgan bo'ladi birinchidan va Alloh taologa osiy bo'layotganligini ko'rib turibmiz bu yerda. Endi Alloh taoloni yana boshqa oyatiga ham to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo o'zi aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. aradu aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin Allohum bi'asahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin." Alloh taolo munofiq bo'lgan kimsalarni o'zi Qur'onda yuzlarini ochib bizga tasvirlab ko'rsatib berdiki, bu insonlar agar chiqishlikni xohlaganda, ya'ni g'azvo qilishlikni, jihad qilishlikni xohlaganda, bular tayyorgarlik ko'rib qo'yardi, lekin u insonlar bu narsaga layoqati yo'q ekan. Layoqati bo'lmaganligidan Alloh taolo nima qildi? Walakin karihallohum bi'athahum. Bularni chiqishligini Alloh taolo karih ko'rdi, yomon ko'rdi. Ularni dangasa qilib qo'ydi. Kim o'zida dangasalik topayotgan bo'lsa, shu oyat bilan o'zini torozilasin. Ya'ni Alloh taolo mana shu irodat qilmaslik, tayyorgarlik ko'rmasdan o'tiraverishlikni e, jihod uchun tayyorgarlik ko'rmasdan o'tirishlikni munofiqlarning sifatidan qildiki, ehtiyot bo'laylik, munofiqlar jahannamning eng tubida yonadi. Va mana bu qayta-qayta keltirayotgan va aiddu lahum mastata'tum min quwwatin degan oyatni va min ribatil khayl bu aytayotgan oyatimiz qo'llab-quvvatlaydi mana bu oyatni. O'zi hamma islom ummatiga bu dangasalikdan, bu xorlikdan o'zi yordam bersin. Va yana bizga aniq ko'rinib turibdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu muborak so'zlaridan man mata va lam yaghzu va e, yuhaddis nafsahu bil ghazwi e, mata ala shu'batin minan nifaq. Kimda kim g'azva qilmasdan, g'azvadan murod Allohning yo'lida jangga chiqmasdan yoki biron marta mana shu g'azva qilishlikni ko'ngliga ham solmasdan o'ladigan bo'lsa, nifoqni bir bo'lagida o'libdi. Nifoqdan hatto Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ham qo'rqib turgan. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana aytadiki, "Man allama ar-ramya summa tarakahu falaysa minna." Kimda kim otishlikni o'rganib turib, endi buni tark qiladigan bo'lsa, Rasululloh bizdan emas dedi, avqada aso yoki osiy bo'libdi. Yo Rasululloh yo'lida emas yoki bu bu kishi osiy bo'libdi Rasululloh olib kelgan yo'lda yoki Rasululloh umuman sunnatlarida. Va Navaviy rahimahulloh aytadiki, mana bu tafsir qilib, "Hada tashdidun azimun fi nisyani rami ba'da ilmihi." Mana bu narsa otishlikni o'rgangandan esdan chiqarib qo'yishlik eng qattiq narsadir. Va mana bu narsa ham eng katta qattiq makruhlardandir. Endi mana bu zajirlar, qattiqliklar yoki mana bu va'idlar otishlikni o'rganib turib, so'ngra hatto esdan chiqishdan oldin buni mashq qilmagan odam haqida kelayotgan bo'lsa, endi umuman o'rganmaydigan odamda holi qanday bo'ladi? Fa kayfa biman lam yata'allamuha ibtida'an? Va yana bunga o'xshash dalillar juda ko'p gapiramiz desak, lekin mana shu oyatni kimda kim Allohga iymon keltirdim desa, tepada aytgan oyatlarimiz bilan kifoyalanadi. Biz ham aytgan narsalarimiz bilan kifoyalanamiz bu yerda va bu yerdan xulosa olib aytamizki, e, askariy ta'lim olishlik har bir mukallaf shar'iy uzrlar bo'lmagan musulmonga vojibdir. Kim qilmasa gunohkor bo'ladi. Va mana bu yerda biz yana ustoz Mahmud degan insonning so'zini keltiramiz. Qurol bilan yoki qurolni ustida mashq qilishlik bobida kelgan kitobida aytadiki, qaysi taraflama bo'lsin o'rganishlik kerak bo'ladi deb aytayapti. Ya'ni bu o'rganishlik puxta bo'lishlik kerak va yana ko'p hadislar kelganki, qiziqtirib otishlikka Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Man allama ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna." Ya'ni tepada aytib o'tgan hadisimiz, kimda kim otishlikni o'rganib turib, endi buni tark qiladigan bo'lsa bizdan emas. Imom Ahmad rivoyati bu. Endi katta ulamolar, haqiqiy imomlarimiz bular keksalik vaqtlariga yetganda ham ana shu otishlikni ustida mashq qilganliklari ko'p guvohliklar bo'lingan. Va ularning ichida Ahmad ibn Hanbal misol qilib oladigan bo'lsak. Endi agar bular mana shu narsaning sababidan so'ralgan vaqtida mana shu qilayotgan tayyorgarligi haqida so'ralsalar yoki bularga insonlar bir ajoyib bir qarasalar, bular muhaddis bo'lsa, qari qolgan bo'lsa, nimaga shu keksa qari oqsoqol tayyorgarlik ko'ryapti deb insonlarni bir ajib-ajib qarashliklari bo'lsa, bu kishilar javob berib aytardilar ekanki, hayron qarovchilarga mana shu hadis bilan javob bergan ekanlar. Rasululloh sallam man allama ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna. Ya'ni bular bu hadisga muhaddis bo'lsa ham amal qilgan ana shu vaqtlarda. Biz o'ylab qolmaylikki, muhaddislar hadis yoziblar, hadislarni ta'lif qilib o'tiravermagan, balki o'qigan hadislariga amal qilgan. Bu yerda keltirilyaptiki, bulardan, ya'ni mana shunday olimlardan yoki raviylardan doimiy shaklda odatlangan kishilardan biri, ya'ni qurollarni o'rganishlikda yoki qurollarni ustida ishlashlikda, hatto Ash-Shayxuha Uqbatun Amir degan bir keksa Uqbatun Amir bu sahoba hadisni rivoyat qiluvchi sahobalardan bo'ladi. Mana bu kishini ham mashq ustida davomiy bo'lganligini keltirilyapti. Va mana bu kishi aytardikanki, qachonki uni ravisi, ya'ni undan hadis eshitayotgan odam qachonki so'ralsa, siz nimaga shu holatda ham shayx bo'lib qolsangiz ham mashq qilyapsiz desa, tepada aytib o'tgan hadisimizni aytib javob berar ekan, Alloh subhanahu va taolo bugungi kunda butun ummatga hadislarni faqat kitoblarda qolib ketib emas, E, bir taajjublanib qo'yishlik emas, balki mana shu ulamolarga o'xshab, mana shu rawi hadisda rivoyat qiluvchi insonlarga o'xshab, avvalan o'zimizni va butun ummatni amal qilishligiga nasib qilsin va bugungi kunda musulmonlarga aytamizki, ey musulmonlar, turinglar o'zingizlarning vojibotingizni qilinglar. Kelinglar, i'dod qilinglar. Ta'lim olib, o'zingizlarning vojibinglar bo'lgan islomni difo qilishlik uchun va ummati mazlumni qamoqxonada yotgan muslimalarni, ulamolarni va aka-ukalarni chiqarishlik uchun kelinglar, e'dod qilib jihodga tayyorgarlik ko'ringlar. Alloh taolo chiqishni xohlamagan insonlarni, tayyorgarlik ko'rmagan insonlarni dangasa qilib qo'yadi. Mana shu narsadan sizlarni biz ogohlantiramiz, ogoh bo'linglar. Alloh taolo sizlarni o'tirguvchi ayol xotin-qizlar bilan o'tirguvchilardan qilib qo'ymasin, balki o'zingizlarning vojibotingizni bilinglar, e'dod qilinglar va mushriklarga qarshi jihod qilinglar. Kimda kim Alloh taoloning yo'lida ibodat qilmaydi ekan, mana bu oyatlarga amal qilmayotganligini isbotidir. Qiyomat kunida albatta u odamni ziddiga bu oyatlar hujjat bo'ladi va bu oyatlar hujjat bo'lgandan keyin u inson Allohning huzurida o'zini qanaqa insonligini o'zi bir tasavvur qilib olsin. Qanchadan qancha insonlar bor. Bu oyat karimaga amal kishi bitta teshikdan ikkinchi marta chaqilmaydi. biz yo'limizni sarih hamma musulmonlarga jihatga borishlik farzi ayn bo'ladi. Bunlarning hujjatlarini ham qitolni maqsad qilishlik emas, balki undan keyingi g'oya murtadlar darajasiga ko'tarilganini Al-Valo val Baro kitobida Vadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, albatta eslatma mu'minlarga faqat mu'minlik sharti. Bunday da'vatlarni eshitmagan yoki eshita olmayotgan kishilarga yetkazib qo'yishlarini. Hurmatli birodarlar, siz yana qanday mavzudagi savollarga javob topishni istaysiz agar sizni yana boshqa savollar qiziqtirsa marhamat internetdagi uchta w jundur rahmon biz saytimizga o'z mulohazangizni qoldirsangiz inshaalloh javob topishga harakat qilamiz alloh rozi bo'lsin ajoyib da'vat bo'ldi o'ylaymizki muxlislarimiz bundan to'g'ri xulosa chiqarib unumli foydalar olishadi to'g'ri aytasiz keling endi birodar muxlislarimiz zerikib qolmasin arxivimizdan bironta nashida qo'yib beraylik shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar qutuldingiz bu dunyoning imtihonidan mashaqqatu malomatlar ummonidan xushbo'y hidlar kelar jasadingiz qonidan kulib turgan yuzingizni ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar qutuldingiz bu dünyanın imtihoni mashaqqatu malomatlar ummonidan xushbo'y hidlar kelar jasadingiz qonidan kulib turgan yuzingizni ko'rgim kelar ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar kim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar yutqazganlar o'ylar sizni yutqazdi deb chunki ular bilan hayot faqat shu deb ayamasdan azizjonim shu dinni deb shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar tillar qodir emas jannatlar tarifiga to'ymas inson go'zalligu xushbo'yi hidiga yetishdi ko'p birodarlar o'z manziliga jannatdagi do'stlarimiz ko'rgim kelar ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar kim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ya maşallah shahid bo'lgan do'stlarimni haqiqatan ham ko'rgim keldi ba'zi do'stlarim xayolimdan ham o'tdi hozir birodar meni esa abdulaziz yodimga tushdi birodar siz nima deysiz ha shunday hozir ko'p endi shahidlar nechta birodarlarimiz shahid bo'lib ketgan bo'lsa ya'ni biz tanigan birodarlar bo'lsin yoki oldin biz faqat o'sha arxivda ko'rgan birodarlar bo'lsin yodimizga tushib turadi albatta. Bulardan men eng ta'sirlanganim o'zim hijrat qilgan o'sha bir Izzatulloh degan birodar bor edi. Juda ko'p iymonlashib, ya'ni iymonlarimiz charxlanib turardi bu birodar bilan. Xush muomalasi bo'lsin, boshqa har taraflama axloqi bir chiroyli birodar bo'lganligi uchun shahid bo'lgandan keyin ham shu o'zimiz xosatan shu targ'ibotda turgan vaqtimizda birodarlar olib kelishdi shu qonga bulangan shu kiyimini olib keldi bitta hidash bilan juda bir boshqacha narsani his qildim Ya'ni hozir shuni eslab ajoyib bir nimalarga borib turibman. Ya'ni Alloh taolaning ko'rsatgan karomatlarini ko'rib, bir ajoyib otlarni tasavvur qilib turibman hozir. Bunday karomatlarni ko'rgan saningiz odamni shahodatga bo'lgan ishtiyoqi yanada oshib borar ekan. Nimasini aytasiz birodar? Ayniqsa shu kitoblarda o'qigan narsalarimizni hayotda ko'rganimiz bu yana ham bir ajoyib ekan haqiqatan ham. Kelinglar endi dasturga qaytaylikda. Navbatni ustozimiz Mujohid Yahyo Hikmatiga beraylik. juda yaxshi marhamat isroil ey isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron nahmaduhu va nusolli ala rasulihil karim bismillahir rohmanir rohim assalomu alaykum qadrli muhojir mujohid birodarlar 44-suhbat Bugungi eshitirishimizda Sion bitiklarining o'tgan jumalik suhbatimizda keltirilgan matnini ko'rib chiqishni davom ettiramiz inshaalloh. O'sha matn mana bu edi. Bu eng kuchli qurollar yordamida biz olamonni o'z podshohlari, rahbarlari va ruhoniylariga qarshi yo'naltiramiz. Sion donishmandlarining ushbu matnda bu eng kuchli qurollar deganlari ommaviy axborot vositalari, daromadlar va iqtisod ekanini oxirgi suhbatimizda ko'rgandik. Endi bu matndagi olomonni deganlarida ular qaysi olomonni aytyaptilar? Bu olomon deganlari barcha yahudmas xalqlar bo'ladi. Demak, bu xalqlar ommasini yahudiylar haligi eng kuchli qurollar, axborot vositalari, daromadlar va iqtisod yordamida shu xalqlarning o'z podshohlari, rahbarlari va ruhoniylarga qarshi yo'naltirar ekanlar. Xalqni o'z boshliqlariga qarshi yo'naltirish nima degani? Bu ayni isyon, g'alayon, qo'zg'olon ekani ravshan bo'lib turibdi. Endi xaloyiqni qaysi xildagi boshliqlariga qarshi ko'tarar ekanlar. Podshohlariga deganlarida davlatlardagi eng yuqori siyosiy hokimiyatga qarshi, rahbarlarga deganlariga qolgan barcha pog'onalardagi markazning va joylarning boshqaruvchilari kirib ketadi. Shularga qarshi va ruhoniylarga deganlarda esa katta yu kichik barcha diniy peshvolarga qarshi xalqni ko'tarar ekanlar. Demak, Yahudi odam kalamushlar yahudmas xalqlarni ulardagi davlat va din ustuvorligiga qarshi yo'naltirib qo'yarkanlar. Ya'ni jamiyatning ham moddiy kuch-quvvatiga va ham ma'naviyatiga bolta choparkanlar. Bu nima degani? Bu degani shuki, bashar jamiyatini ikkita narsa ushlab turadi. Biri moddiyat, ikkinchisi ma'naviyat. Moddiy kuch-quvvatga zarba berilsa, jamiyatning tartib nizomi buzilib ketib, hamma yoq alg'ov-dalg'ov bo'lib ketadi. Moddiy kuch-quvvatning sohibi birinchi navbatda davlat, hukumat bo'lib, ularning rahbarlari shu quvvatni yurgizib, boshqarib turadilar. Endi insonlarning ma'naviyatiga zarba berilsa, tashqi moddiy tartib nizomlar har qancha bor bo'lsa ham jamiyat ichidan inqirozga ketgan bo'ladi. Insonlarning axloqi buzilgan, insonni inson qilib turgan ma'naviy qadriyatlar ishdan chiqarilgan bo'ladi. Xalqlarning ma'naviyatini saqlab qolganlar birinchi navbatda din xodimlari bo'lganlar. Qarang, Siyon donishmandlari bashar jamiyatini aniq buzib tashlash uchun bu jamiyatni ushlab turgan ikkala kuchning moddiyatning va ma'naviyatning xodimlariga podshohlar, rahbarlar va ruhoniylarga bir vaqtning o'zida zarba berishni rejalashtiribdilar. Yana bu zarba kimning qo'li bilan berilishi kerak ekan? O'z xalqlarining qo'li bilan Holbuki podshohlar, rahbarlar va ruhoniy peshvolar shu xalqning, shu mamlakatning moddiy kuch-qudratini va ma'naviy qadriyatlarini saqlovchilar bo'ladilar. Negaki o'zlari ham bundan manfaatdordirlar. Qarang Yahudning razilligini, xalqlarning o'zlariga ular o'tirgan daraxtlarini arralatib, ham daraxtini ham uning ustida o'tirgan xalqni birdaniga qulatmoqchilar. Bu matnda podshohlar, ruhoniylar so'zlarining ishlatilishidan ushbu matn Yevropada qirolliklar turgan zamonda yozilganga o'xshaydi. Ma'lumki, Yevropada qirolliklar davri asosan 18-melodiy asrning oxirlarigacha fransuz burja inqilobigacha turgan hisoblanadi. Yevropada din xodimlari ruhoniylarning ta'siri ham qirolliklar zamonida bo'lgan. Undan keyin kelgan hozirgi jumhuriyat demokratiya zamonida Yevropada din xodimlarining ta'sir kuchi qolmagan hisobda. Shuning uchun ruhoniylar tabaqasiga qarshi olomonni ko'tarishga ham endi hojat qolmagan. shundan ham ko'rinib turibdiki, Sion bitiklarining biz bugun ko'rib chiqayotgan matni ruhoniylarning ta'siri kuchli bo'lgan o'sha qirollik zamonlarida yozilganga o'xshaydi, vallohu a'lam. Xo'sh, endi yahudiylar shu matnga muvofiq ishlar ham qilibdilarmi? Ha, tarix sahifalarini varaqlasangiz, ko'rasizki, juhudlar o'z donishmandlarining yozib qo'ygan bu matnini ham amalga oshirish yo'lida juda ko'p ishlarni qilib yuboribdilar. Faqat yaqin o'tmishda dunyoda yuz bergan kattaroq yo muhimroq qo'zg'olonlarni, to'ntarishlarni tekshirib ko'rilsa, ko'plarining orqasida Yahudo masonlarning qo'li bo'lgani ma'lum bo'ladi. Boshqa xalqlarning davlatlarida uning aholisini o'z hokimlariga qarshi qayrab chiqarib turgan bunday buzg'unchiliklariga pardoz berib, bular xalq inqiloblari, revolyutsiyalar degan chiroyli nomlarni qo'yib ham olganlar. Bunday inqiloblardan bir misol keltirsak, yuqorida tilga olganimiz 1789-94 milodiy yillarda bo'lib o'tgan Fransuz burja inqilobini ham Yahudo masonlar uyushtirgandilar. Buning isbotini ushbu bitiklarining 3-protokolida rahbardan ayrilish, masonlik va qo'shtirnoq ichida buyuk fransuz inqilobi sarlavhali mavzusida o'z iqrorlari bilan keltirib qo'yganlar. Mana o'sha iqrorlari. Fransuz inqilobini eslang, Unga biz qo'shtirnoq ichida buyuk degan atamani berganmiz. Uning qanday tayyorlanganining sir asrorlari bizga yaxshi ma'lum. Chunki bu revolyutsiya boshdan oxirgacha bizning qo'llarimiz mahsulidir. Mana shunday ushbu iqrorlari olamiy yahudo masonlikning insoniyatga qarshi razil jinoyatlarini isbotlovchi tabiiy hujjatlardan biri bo'ladi. Xuddi shunday yahudiylarning boshqa qo'shtirnoq ichida revolyutsiyalarining isbotlari ham topiladi. Biznillah, ular bor mavjuddir. Islomdagi birinchi katta fitna xalifa Usmon radhiyallohu anhu ga qarshi go'yoki musulmon xalq bosh ko'tarib chiqdi, qilib uyushtirilgan isyonning ham boshida ummat ichiga musulmon shaklida kirib olgan Yahudi Abdulloh ibn Saba alayhi la'na turmaganmidi? O'shanda ham ayni mana bu matnda aytilgandek Olomonni o'z davlatlarining eng yuqori rahbariga va kichikroq boshliqlariga qarshi yo'naltirib qo'ydilar. Bu yo'naltirib qo'yishlari faqat bir zarar bilan Fitnachi Olamonning o'z davlat rahbari Xalifa Usmon radhiyallohu anhu ning qatl etilishi bilan tugamadi, balki buning ketidan yangi-yangi zararlarni keltirib chiqaraverdi. Islom ummatida ilk bor bo'linish yuz berdi va dinga hozirgacha zarar berib kelayotgan xavorij va shia toifalari vujudga keldilar. Bu arada yana bir xalifa Ali radhiyallohu anhu ning ham qatl etilishi o'sha ulanib ketgan zararlarning navbatdagi ayanchli oqibatlaridan edi. U zamonda hozirgi ommaviy axborot vositalari bo'lmagan va daromadlar u iqtisodni yahudiylar bugundagidek egallab olmagan bo'la turib, ular olamonni o'z rahbarlariga qarshi shunchalar yo'naltira olgan bo'lsalar, endi bu eng kuchli ijtimoiy qurollar ularning ixtiyorida bo'lgan bu davrimizda juhudlar dunyo xalqlarini o'z hukumatlari va dinlariga qarshi qanchalar qayray olishlarini bir tasavvur qilinga. Endi bunday qayrashlarning qay tariqada olib borilishini ko'rsatib berishga urinamiz inshaalloh. Dunyodagi qaysi rahbarni, hukumatni, davlatni yo nizomni Yahudo masonlar o'z nishonlariga olsalar, avvalambor ular bilan gaplashib ko'rgani o'z vakillarini yuboradilar. Bunday vakillarning vazifalari raqibni o'zlariga hamkor qilishga urinadigan suhbatlardan tortib to sotib olish va oxirida esa jismonan yo'q qilish yo urush qilib kelish tahdidi bo'lgan suhbatlargacha muzokaralar olib borish bo'ladi. Vakillarning ishi natija bermasa, endi Yahudo masonlar o'z ixtiyorlaridagi barcha ommaviy axborot vositalarida birinchi navbatda BBC, Ozodlik, Amerika ovozi radiolarida katta-katta davlatlarning televizionida New York Times, Washington Post, Guardian kabi ro'znomalarda hozirda yana internet tarmoqlarida nishonga olingan shaxsni yo tomonni obro'sizlantirish, qora chaplash, faqat yomonlash ma'rakasini boshlab yuboradilar. Shu bilan birga daromadlar va iqtisod tomonidan siquvga olinadi. Bunda avval kichikroq va qisqa muddatli choralar, keyin tobora kuchliroq va davomliroq iqtisodiy chora sanksiyalar qo'llab boriladi. Yana elchilik munosabatlaridagi yakkalashlar ham qo'shilaveradi. Demak, bir tomondan ommaviy axborot vositalari biror davlatning rahbarlari va din peshvolarini badnom etib beraversalar u yana ular daromadlari va iqtisodlari tomonidan qisilaversalar, boshqa tomondan olomonga uni bularga qarshi yo'naltirib turadigan go'yoki xalq peshvolari chiqarib qo'yilsa-yu, ularga bu olomonni kerakli tomonga burib turishga yetarli mablag'lar yetkazib turilsa, endi aytingchi, bu olomon o'z podshohlari, rahbarlari va ruhoniylarga qarshi turib ketmay nima qilsin? Ushbu chizma olami yahudo masonlikning dunyo davlatlarini o'z xalqlarining qo'li bilan buzib kelayotgan yahudcha uslubining qisqacha qilib va soddalashtirib ko'rsatib berilishidir, aziz do'stlar. Endi bu razil uslubning davrimizda ish bergani va ishlayotgani misollarini juda ko'plab keltirishimiz mumkin. Mana eslang, sobiq Sovet ittifoqi qanday yiqitildi. Uning xalqlari qanday qilib mitinglarga chiqarib yuborildi. Bunga erishish uchun avval glasnost, oshkor bayonlik, ya'ni ommaviy axborot vositalarida hamma narsani gapirsa bo'laveradi degan ruxsatni olmadilarmi? O'sha paytdagi daromadlarning tushib ketganini va iqtisodiy tanglikning vujudga kelganini bir eslanga. Undan keyin sotsialistik lagerni tarqatishda ham ayni yo'l takrorlanmadimi? SSRdan keyingi Gruziyada, Ukrainada va Qirg'izistonda esa bir necha marta olomonning o'z prezidentlarini quvishini ko'ring. Endi yaqinda yuz bergan Qo'shtirnoqchida Arab bahori nomlanmish voqealarni bir yodingizga keltiring. Arab bahori deb go'yoki xuddi yaxshi bir ish haqida gap ketayotgandek nomlab qo'yganlar. Olamonning Tunisda, Liviyada, Misrda o'z prezidentlarini quvishini, Liviyada quvibgina qolmay, Qazzofini bir ko'prik ostida olamon tutib olib, xorlab o'ldirganini ko'ring. Shu kunlarimizdagi Ukraina va Suriya voqealarini qarang, qanday ketyapti. Ukrainada nishonga olingan prezident Yankovich qo'lda hamki uni doim yomonlab kelayotgan dunyoning ommaviy axborot vositalari ham birdaniga tinchib qoldilar, xuddi bir joydan bitta qo'manda kelgandek. Chunki endi maqsadga erishilgandida. Bashor Asad hali bor. O'shanga radio gazetalarni ko'rsangiz, har kuni uni yomonlash bilan boshlanadi. Bu ablahni yomonlash kerak, lekin nimaga buni endi qilishadi? Uni boshidan yomonlash kerak edi. Biroq ilgari Bashor Asad Yahuda masonlarni ozmi ko'pmi har qalay rozi qilib turardi-da, o'zining islomga dushmanligi bilan. Keyin-keyin Isroil bilan urushayotgan Falastindagi kuchlarga o'z ansorligini oshirib yubordi chog'i endi uni ketkazib o'rniga Isroilga to'g'ri keladigan biror bir demokratni qo'ymoqchi bo'lishyapti. Navbatda yana Eron, Shimoliy Koreya, Rossiya, Belorussiya. Bularni ham dunyo axborot vositalari hech maqtamaydilar. Xullas kalom, olami yahudo masonlarning karnaylari bo'lmish BBC yu ozodliklar endi kimni yomonlashni ko'paytiraversalar, shundan bilaverinki, u yahudo masonlik jahoniy yalmog'izining navbatdagi nishonga olgan qurboni ekan. Mavzuning davomini inshaalloh kelgusi suhbatimizda yetkazurmiz. Va jazakumullohu xayron. assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin isroil isroil shaytonni qilding qo'y hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron e, mashaalloh shu har safar mana shu ustozimizni darsliklarini eshitgandan keyin bu badbaxt yahudiylarni yana ham yaxshiroq tanib qolyapmanda birodar hozir men ham bu yahudiylarni o'zi aslida vatanda yurgan vaqtimda faqat shu yahud nasoro degan nomini bilardim ularni misol munofiqlarni munofiq degan nomlarni bilardik lekin bularni farqiga ba'zi vaqtlarda bormasdik ham misol suriyalarda yurganda ham yoki boshqa yerlarda yurganda ham bu yahud nasorolarni faqat nom bilan tanirdik lekin mana shu xosatan jihod maydoniga kelganimdan keyin bu yahudiy dushmanlarimizni yoki nasorolar bo'lsin, qanchalik bizga dushmanligini mana bu yerda shu o'qigan oyatlarimizni isbotini ko'rdik. Dalilni Qur'onda Alloh taolo ana yahud va nasoro va mushriklarni mu'minlarga eng ashaddiy dushman bo'lgan holatda topasiz degan oyatlarni o'qigandik. Lekin bu narsaga hayron bir oyatlarni o'qib o'tib ketaveradi lekin amaliy ko'rilsa boshqacha bo'lar ekan. Diqqat bilan eshitadigan bo'lsam, yahudiylarda qanchalik basharasi ochilayotganligini ko'rib, shu narsadan qanchalik islomga, qanchalik musulmonlarga dushmanligini ko'rib ta'sirlanaman shu darsliklardan ya'ni dushmanlarimizni yanada yaqinroq tanib olyapmiz ha xuddi shunday o'sha asosiy islom dushmanlarini alhamdulillah yetarlicha tanib olyapmiz o'zimiz abdurashid aka navbat sizga keldi o'tgan safargi mavzuni davomini o'qib tugatasizmi ha inshaalloh alloh qodir qilganicha lekin e, vaqtimiz ziqligini e'tiborga olib bu safar ham vallohu alam tugamasa kerak yaxshi vaqtimiz taqozo qilganicha qo'yaylik ortsa keyingi jumalarimizga yana inshaalloh qo'yamiz Pokistonliklar uchun kofirlarning tarafini olishga qarshi fatvo. 4-chi AQSh bilan ittifoqdosh bo'lib, ularga Aysay orqali yo armiyasida askar bo'lib, yo masjidlarda imomlik qilib, yo Pokiston hukumatiga da'vogar sifatida saylovlarga qatnashib, ayg'oqchilik qiluvchi kishilarga kelsak, ular musulmonlar ustidan josuslik qiladi. Ularga qarshi urushadi va hatto ularni aldashga harakat qiladi. Biz ularni hoziroq murtatlikka olib boruvchi bunday amallarni tashlashga chaqiramiz. Ularning aldovlaridan biri mo'minlikni da'vo qilgan hollarida musulmonlar ustidan josuslik qiladi yoki ularga qarshi jangga chiqadi yoki kofirlarga ular to'g'risida bayonot beradi. Agar ular bu amallarini ishlash joyimdagi vazifalarim xolos deb da'vo qilgan bo'lsalar, biz ularga Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytgan hadisni eslatamiz. Kimda kim musulmonlar qarshisiga bayonot berish yoxud ular ustidan josuslik qilish orqali og'ziga bir luqma olsa, Alloh uni luqma miqdoricha jahannamdan ovqatlantiradi. Va kimki musulmonlar ziddiga josuslik qilib, topgan pulidan kiyinsa, Alloh uni jahannam o'ti bilan kiyintiradi. Sahih Buxoriy va Kitobul Adabda rivoyat qilingan. nima qilish kerak? Biz Pokistondagi barcha musulmonlardan talab qilamizki, Madinada ilk islomiy davlat tashkil qilinganda ansorlar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga hukumatni topshirgani kabi qaysi hukumat bo'limida yoki mas'uliyatda ishlamasinlar, boshqaruvni Pokiston ulamolariga topshirsinlar va ular, ya'ni ulamolar islom qonunini shariatda ijozat etilgan yana boshqaruv tizimi bo'lmish xalifalikni tatbiq qilsinlar. Ishlarimizni dinsiz dahriylar qo'liga topshirib qo'yish bilan Pokistonda hech qachon islom qonunini o'rnata olmasligimiz ochiq ravshandir. Aksincha, islomiy demokratiya va konstitutsion islohot kabi jimjimador pardalar ortida inson yaratgan qonunlar osonlikcha hukm surmoqdadir. ba'zilar islomni o'rnatish maqsadida tashkil qilingan deb e'tirof qilgan Pokiston davlati o'zining shariatdan demokratiyani, ya'ni inson tomonidan yaratilgan qonunlarni ustun qo'yuvchi kufriy konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishga muhtoj emasdir. Balki aksincha inson tarafidan chiqarilgan qonunlarni chiqaruvchi manbalarni qo'parib, o'chirib tashlovchi qo'zg'olonga muhtojdirki, to insonlarning xoh musulmon, xoh kofir bo'lsin, ishlarini boshqarish faqat ilohiy qonun bilan hukm qiluvchi bir peshvoga topshirilsin. Dinsiz tamoyillar va demokratiya asosiga qurilgan bir hukumatning o'zi islomiy davlat deb e'lon qilishga yo'l topishi aqlga sig'maydigan holat bo'lib, dahriy davlat sifatida o'zining dunyoviy tamoyillarini himoya qilishga bag'ishlashi bu noqonuniy hukumatning qilayotgan davosiga tamom ziddir. Yetar, bas, kelinglar, bu kazzob va zolimlardan tamoman qutulaylik. Quyidagi amallarni zudlik bilan bajarishingiz darkor. Birinchi, G'arbning yakka hokimligi tizimiga yoki boshqa davlatlarga tegishli bo'lishdan qat'iy nazar zudlik bilan barcha elchixonalarni yopish va chet el elchilarini yurtiga jo'natish. Ikkinchi, chet el hukumatlari yoki BMT, Xalqaro hamkorlik tashkiloti, Yevropa ittifoqi, NATO va boshqa xalqaro tashkilotlarning har qanday aralashuvini rad etish. Pokistonning kufriy konstitutsiyasini qiymatsiz va bekor deb e'lon qilib, yagona xalifali boshqaruv tizimi bo'lmiş shariat ustuvorligini ta'minlash. 4. Qurollaringizni musulmon birodarlaringizga qarshi qaratmang va oddiy xalqni nishon qilib olmang. Aksincha, qurollaringizni bosqinchi kuchlar hamda Allohning qonunini tatbiq qilishda to'sqinlik qiluvchilarga qarating. 5. Barcha chegaralarni musulmonlar uchun ochiq deb e'lon qilib, islomiy davlat bo'lmish xalifalikka, fuqaro bo'lishga barcha musulmonlarni taklif qilish. Xalifalik ostida birlashishni Afg'oniston va Pokiston musulmon yillarimizni birlashtirish bilan boshlang. 6. Hukumat boshqaruvini o'zining ahllariga topshiring. Musulmonlar, ya'ni islom fiqhi bo'yicha ulamolar yig'ilishini o'tkazib, Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qiladigan Allohning, Rasulining va barcha musulmonlarning dushmanlariga qarshi jihod e'lon qiladigan hamda xulofoi roshidinlar singari boshqaradigan o'zlarining mart va jasur xalifasini saylab olsinlar. 7. Butun dunyoga islom risolatini yetkazing. Biz hayot baxsh etib, risolatni yetkaza oladigan ummatmiz. Biror maqsadsiz umr kechiradigan boshqa millatlar kabi emasmiz. Abdurash aka, mavzuni shu yerda to'xtatamizda. Davomini inshaalloh keyingi jumada o'qib berasiz. Juda yaxshi. Abbot birodar, mana fatvolar to'g'risida tingladik. Siz nima deysiz? Qanday fikr bildirasiz bunga? Men ham shu fatvolarda eshitganimda ajib bir hayron qoldim. Ana shu oldin o'sha bir olimlardan birini eshitgandim shu pokistonda xosatan shu abuzar muftiylarni ustozi bo'lgan bir kishini qatl qilib yuborishganligini eshitganman fatvo berganda ya'ni bular murtad deb endi hozirgi kunda mana eshitib turibman bular ham tashqaridan fatvo berayotganligi juda bir ta'sirotli bir holat bo'lyapti meni yana eng katta ta'sirlangan yerim shunchadan beri mujohidlar murtad deb jihod qilib kelyapti shu yerda bular murtadligini bilib keldi shunchadan beri ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zat ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zat ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zat Assalomu alaykum Sayful Islom birodar, yaxshimisiz? Va Alaykum assalom va rahmatulloh, yaxshimisiz Abdulboqiy? Qalay, harbiy bo'limda ishlar yaxshimi, birodarlar yaxshimi? Alhamdulillah, ma birodarlar yaxshi, ko'tarinki kayfiyatda. Harbiy tayyorgarlik, sayralar o'tkazilyapti, alhamdulillah. Jangga tayyorgarlik inshaalloh ko'tarinki kayfiyatda yaxshi ketyapti, alhamdulillah. Mashalloh. Alloh kuch-quvvat bersin sizlarga ham, bizlarga ham. O'zi madadkor bo'lsin. Ana targ'ibot bo'limidan siz bilan suhbatlashgan xos keldim. Hijrat qilish orzusida yurgan birodarlarimizga, muxlislarimizga jang holatlaridan bir qizg'in o'tgan jang holatlaridan qissa qilib bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Afg'onistonning Xos viloyati bilan Pokistonga chegaradosh bo'lgan mintaqada bo'lgan jang haqida gapirmoqchi edim. E, men o'sha paytlar e, targ'ibot bo'limida ishlardim e, qo'mondon chaqirdiki muhobara qilib e, targ'ibot bo'limidan ikki kishi kelsin kattaroq jang bor mhm. kameralari bilan tayyor bo'lib kelsin dedi shunda ne'matullo birodar bilan ikkalamiz bordik o'ttizdan oshiq birodar yig'ildi keyin ansorlar yig'ildi ketyapmiz endi ko'pchilik uch yuz kishimiz keyin guruhlarga bo'ldi uch guruhga bo'ldi yuz kishi yuz kishi yuz kishi qilib alohida alohida uch guruhga bo'ldi endi saqilachilar bo'lsin boshqasi bo'lsin grantemyotchi pikochi hujumchi qilib uchga bo'ldi xos kamerachilar endi o'zimizda ham targ'ibot bo'limida ikki kishi borgan bo'lsa ansorlardan ham bir nechta kishi kamerachilar xos qilingan endi kechqurun hujum bo'lishi kerak hmm. o'sha yerda xo's viloyatini pokiston bilan chegaradosh mintaqasiga kechqurun shu xufton azonidan keyin hujum bo'lishi kerak edi qorong'ida g'aflatda ketyapmiz keyin borib bir mintaqaga yaqin qolgan mintaqaga joylashgandan keyin jang holati tushuntirildi bizga o'n ikki tonnali fidoyi moshin bo'ladi birinchi o'n ikki tonnali fidoyi moshin portlaydi portlashiga dushman hali o'ziga kelmasdan turib hujum qilishimiz kerak shu tushuntirildi o'sha yerdagi hudud o'sha yerdagi dushmanni joylashuv nimasi hamma narsasi tushuntirildi chizmalari ko'rsatilib eskiz holatda bir shakllar qilinib tushuntirildi. Bu yerda masalan amerikanslarni nimasi joylashgan qarorgohi, tepada ularni milliy urdu aminatini olib turishi hammasi tushuntirilgandan keyin uch guruhga o'sha yerda o'zida bo'lindikda tarqoq holatda yurish boshladik shom namozidan keyin. Endi birinchi guruh ularni aminatini olib turadigan mo'rcha bor, o'shanga hujum qilish kerak. Hmm. Ikkinchi guruh fidoy mashina portlagan kemka hujum qilish kerak. uchinchi guruh aylanib o'tgan endi ular birinchi yubordi hali kunduzi yuborgandi tog'lardan oshib oshib aylanib o'tib jangda shundayki qayerda jang bo'lsa afg'onistonda bo'lsin boshqa joyda bo'lsin yordam kuchi keladi o'sha atrofda yaqin bo'lgan dushmanni boshqa qarorgohlaridan yordam kuchi keladi o'sha yordam kuchiga komment tashlab urush edi uchinchi guruhni vazifasi va shu e, amerikanslarni qarorgohi va shu ularni aminatini olib turadigan toqqa yaqinroq bo'lgan, undan ham balandroq tog'da DSHK o'rnatilgan. Bir necha kishi borib, o'zimizdan ansorlar bilan birga borib DSHK o'rnatib, fidoi moshin portlagandan DSHK ularni aminatini olib turadigan murchani urish kerak, pastdan biz hujum qilishimiz kerak. Shunaqa rejalar qilib tushuntirilgan. Yo'lga chiqdik. Ma'lum bir joyga yetganimizdan keyin bundan buyog'iga endi dushmanni josuslari bo'lishi mumkin, xabar beradiganlar bo'lishi mumkin. Hmm. o'shalardan endi ko'rinmaydigan holatda aminat bilan o'tishimiz kerak hech kim ko'rmasligi kerak biz endi qanday qilamiz alloh rozi bo'lsin ansorlarimiz ham uni ham tartibini qilib qo'yishgan ekan katta bir kamazni olib kelishdi shu borti ham balandroq ustiga bir zint qoplangan shu kamazni ichiga tiqdi yuz kishini bitta guruhda o'sha mo'rchaga hujum qiladigan yuz kishini xayoldan har narsa o'tadida endi hozir sutkach ursa yuz kishi bitta kamazni ichida nima bo'ladi endi sutkacha ham uzoqdan ovozi kelib turadi hayotingizdagi hamma narsa ko'zingizni oldidan o'taveradida istig'for aytib shunaqa zikr qilib mintaqadan o'tib olganimizdan keyin dushmanni qarorgohi bir qishloqdan o'tdik endi dushman qarorgohi bilan o'sha qishloqni orasida hech kim yo'qda u yerda endi ozod yursa bo'ladi o'tib olgandan keyin kamaz borib to'xtadi biz tushdik tushsak bir o'n o'n besh qadam oldinroqda yana bitta kamaz turgan ekan men aytdim endi bir ahvol bo'lib tushganman endi bu kamazga minish qoluvdi desam yo u kamaz o'sha o'n ikki tonnali fidoyini kamazi ekanda e kamerachilar kelsin kelsin dedi yugurib bordik bir payt fido ichkarida o'tirgan ekan bort ichida qur'on o'qiyib tushib keldi hamma bilan quchoqlashib ko'rishdi kameraga olyapmiz gapirdi bir ikki og'iz gapirdi e, men hali tushunmayapman shu moshina ekanini qorong'ida ko'rinmaydiku hmm. keyin bitta ansordan so'rayman nima bo'lyapti desam mana mana shu o'n ikki tonnali moshina dedi ortilgan mana shunday fonarda yoqib qarasam ustini o'tin bilan maskirovka qilib qo'yibdi endi bu ketadi dedi izidan biz ketamiz dedi shunaqa haligi o'sha orqadagi plan o'sha reja dedi bo'pti dedim shartta chiqdik keyin hazillashib shoshma shoshma dedim ha zavod qilmay turmay katta toshni orqasiga o'tib olay deyapman <laughs> keyin ansor kulyaptida deb portlasa deyapti toshingni ham o'zingni ham hammasini yo'q qilib yuboradi deyapti keyin kuldik kulishdik zavat qildi haydadi endi zo'rg'a ketyaptida haligi kamaz qilib zo'rg'a ketyapti og'ir yukidan kamaz ketyapti orqadan yuz kishi qator ketyapmizda endi bir ajib holatda amaliyot tugagandan keyin portlash bo'lgandan keyin o'ylab qarasam yo'lda portlab ketganda nima bo'lar edi shuncha yuz kishiga ta'sir qilmay qo'ymaydida hmm. kamaz ketyapti birinchidagi odam kamazdan 5 metr uzoq bo'lishi mumkin-da, eng uzog'ida. Endi oxiridagi odam oxirida endi oxirida kelyapti, bir-biriga yaqin hamma. Hmm. Bir-biriga qo'lni uzatsa tegadigan darajada. Shunchalik tez bo'lish kerak, holat dushman o'ziga kela olmasligi kerak-da. Ya'ni uni ustiga Afg'onistonda amerikanslarni qarorgohiga hujum bo'lgandek, xomma-xom kechqurun nashna videolar vertolyotlar keladi. Hmm. jet kelishi mumkin, boshqasi kelishi mumkin, sutkash pasayishi mumkin, urishi mumkin. Tez bo'lishi kerak. Tez hujum qilib, tez urib, tez g'animat olib, tez chiqib ketish kerak u yerdan. Keyin shunchalar yaqin, endi majbur yaqin ketyapmiz. Istig'for aytib, sekin yaqinlashdik, endi ikki taraf tog'. Baland-baland tog'lar. ikki taraf ham tog' darani o'rtasidan yurib ketyapmiz soylardan o'tyapmiz suvlardan o'tyapmiz yo'l maqsad yo'l qilingan yaqinlashdik yaqin qoldi dedi u shu mo'rcha dedi shu mo'rchaga dedi Vali mashina portlamasdan turib imkon qadar tirmashib chiqaverishimiz kerak. Tekka endi. Chiqaverishimiz kerak dedi. Mashina portlagandan yana hujumni kuchaytirib borib bosib olishimiz kerak birdaniga deyapti. Bo'lmasa u aminat uchun qo'yilgan ko'p tayyorgarligi yaxshi urib tashlashi mumkinmiz deyapti-da. Keyin mashina ketyapti, ikki taraf baland tog' darani ichidan ketyapmiz. Keyin chapga mo'yil bo'lib, yana o'ngdan to'g'ri bo'lib ketadi yo'l. Hmm. Ikkita baland-baland tog' bor. Ikkita tog'ning o'rtasida bo'shliq joy bor. Hmm. O'sha bo'sh joyga tekislik joyga amerikaliklar qarorgoh qilib, shu yerda chegara mintaqani ushlab turish uchun qarorgoh qurishgan ekanda. Yo'l qarorgohlarining devorini taydan o'tib ketadi endi. Hmm. Endi joy torda shunchalik qilishganki endi baland ikkita tog'ning o'rtasida shunchalik qilgan bo'lsa, uchinchi baland tog' ustida bizda deshaka turibdi. O'ng tarafda bo'lsa, ko'p katta bo'lmagan tepalik, uni orqasidagi katta tepalikda mo'rcha. moshin o'tdi kemga yaqinlashdi biz o'sha kichkina tepalikni orqasida qoldik mo'rchaga qarab tirmashib ketyapmiz endi 100 kishi rosa bo'lar ekan o'zi ham borku oyni yorug'i sal ko'rinib boshladi endi 3 metrdan bir birini odam taniydigan darajada oy yorishib boshladi tirmashib chiqib ketyapmiz endi shunaqa bir qiziq bo'lyaptida da endi shunaqa bir qiziqish borku bir payt mashina fidoi mashina 12 tonnali mashina portladi endi endi shunaqa bir dahshat bir tasavvur qilish qiyin-da. Shunaqa qattiq larzaga keldi tog'lar. O'zimiz ham hali birinchi tepalikni hali nimasidan o'tmaganmizda. To's u birinchi kichkina tepalik bizga to'siq bo'lganda, hmm. ikkinchi tepalikka chiqish uchun. O'sha birinchi tepalikdagi to'siq bo'lib turib ham valnasiga bir chayqalib yiqilganday bo'lib yana tikib turdikda. Hmm. E, u tepalik bo'lmaganda Alloh taolam valni bizni supurib olib ketar edi. keyin birdaniga qo'mondonlar baqirib ketdi hujum dedi shu yugurib ketyapmiz endi kamerani yoqib olganman meni asosiy vazifam kameraga olish yo'lakul yo'l yolakka kameraga olib ketyapman kameraga olib ketyapman hujum deyapti baqir chaqir bilan o'tavot, o'tavot bir payt tepadan olib qo'yilgan deshaka bilmayman bir lenta o'zi ham trassirshi qo'ygan ekanda yonib boruvchi yo'q e, otyapti shunaqa chiroyli manzara bo'lib ketyapti-da. tepadan ham o'tyapti biz ham pastdan o'tyapmiz bu yog'i buyog'i bu piko avtomat pastda ham endi pastdan kelsa qaytarasizlar deb bir 10-15 kishilik guruh qo'ygan pastdan hech kim kelmaganini ko'rib pastdan ham o'tyaptida endi ular biz endi tirmashib hujum qilib chiqib ketyapmiz har tarafdan o'qda o'zimiz tarafdan ham o'q uchib o'tadi bizdan pastdan ham o'q uchib o'tadi ularga dushmandan bizdan baland MDShkani o'q kelaveradi Shunaqa chiroyli manzara endi kamera olganicha olyapti, olmaganini kameraga ham qaramayapman, manzarani tomosha qilyapman. Keyin shavq bilan bo'lib ketib, kamera bo'ynimga osilib qolib ketgan, o'zim ham otib ketdim. ollohu akbar deb avtomatik qilib tatata otaman, adinoshni qo'yib otaman. dushmanni qarorgohi ma'lumda. Hmm. Katta qarorgoh. Qancha o'tsangiz ham qarorgohga boraveradi shu tog' ustiga, mo'rchaga. Otib-otib yugurib ketyapmiz endi, tirmashib chiqib ketyapmiz. Oldimda bir birodaram bor. nima yosin muhobarachi chiqib ketyapmiz bir payt bashir bizdan oldinroqqa chiqib ketgan ekan shahid bo'ldiku bashir birodarimiz hmm. alloh shahodatini qabul qilsin hmm. u ham hujumda shahid bo'ldi lada mintaqasida hujumga chiqib ketamiz u bizdan oldinroq chiqib ketgan ekan u zaxmiy bo'lib qoldi granatadan zaxmiy bo'ldi endi hamma tarafga har narsa kelib tushyaptida o'zimizni granata otayotganlar u granatomet otayotganlar endi ular ham подствонlikdan javob qaytaradi aksarlari yoki bo'lmasa havon otadi chirik havon tayyor turganda nafari ham ko'p gum gum kelib tushadi men aytaman yosin deyman ha deydi nima bo'lyapti o'zi nima otyapti bular deymanda e, tushunmayapman ovozi qattiq eshitilyapti endi ovozi qattiqda haqiqatdan ham tog'ga hamma taraf qattiq eshitiladi endi fikrimdan o'tadida ey olloh deyman bir askolkami o'qmi deyman oyog'imga tegarmikan boshimga tegarmikan deymanda nima qayerimga tegar ekan o'q deymanda birinchi shu ko'ksimga tegsin deyapman yuragimga tegsin joyimga shahid bo'lay deyapman lekin yugurib ketyapmiz chiqib tirmashib yosin ikkalamiz tirmashib chiqib ketyapmiz bir payt bashir zaxmiy bo'lib qaytayotgan ekan yosin olib tushib ketdi keyin bashirni keyin yugurib borsam уже nimaga yetib qolgan ekanman sim to'rga yetib qolgan ekanman bir narsa qilib haligi sim to'rlarni nima qilib oshib o'tsam уже ichkariga hujumiy yosh yosh fido yigitlar hujumiylar kirib borgan ekan уже kirib borgan ekan kirsak har joyda o'liklar yotibdi endi granatomyotdan nima granatomyot kelib tekkan kuyib o'lgan granatadan zahmiy bo'lgandan keyin yana o'qdan o'lgan tepadan deshika otganda deshikani o'qlaridan o'lgan o'zimizni o'qlardan har xil nimalardan o'lib yotgan askarlar to'lib yotibdida endi shunday kirsam bitta yoshroq fidoi birinchi kirganlardan tintayotgan ekanda haligi g'animatlarni olyapti muxobarani oldi muxobarani oldi tushunmayaptida ustoza e, do'lar o'sha deyapti shunday borsam uni o'chir deyaptida nimaga desam o'zi nima kelsa deyapti vertolyot kelsa deyapti bizga nima qiladi deyapti bu muxobara orqali bizni topib olmasin deyapti bu g'animat qilib olamiz o'chir deyapti bunday oldim amerikanskiy muxobara bu yog'ini qarayman bu yog'ini qarayman knopkalari ham to'lib ketganda biz ishlatadigan muxobarada qizil knopkani bossangiz o'chadi unda ikkita qizil knopka to'rtta yashil knopka qolganlari oq knopkada qaysi birini bosishni bilmayman shart ekan batareykasini sug'urib oldim <laughs> batareykasini sug'urib olib ikkita qo'liga tutqizdim kuldi endi u ham tushunib kissasiga soldi bir payt keyin magazinlarni tanlab tanlab olib nima qilyapmiz avtomatini oldik bir payt murchasiga nima yotadigan joyiga o'tirib choy ichadigan joyiga borsak o'rnidan o'sha o'liklar yozib har har joyda qolgani qochib ketgan keyin nariroqdagilari qarshilik ko'rsatib turgan ularni ham urib urib urib urib e, fidoi birinchi hujumiy guruhlar yugurib borib oldi ularni ham biz endi kamera qilib turib biz Ba'zida kamera qilaman, ba'zida shavqim kelib ketib kamera qo'yib beraman, bo'ynimga osilib qolib ketadi. O'taman keyin, tasir tasir tasir tasir o'zim ham o'taman. Keyin kamerani olib bitta murchaga kirdik. Endi o'tirib choy ichib yotadigan joylar ekan, spanlar pechkasi ham yoqilgan qishki kuni-ku endi. Sharta hamma narsasini bir joyga yig'dik, pechkani bir tepib yiqitdik, yonishni boshladi hamma narsa. Keyin anvar aytdi chiq chiq dedi ketdik bu yerdan dedi agar dedi granata granata biror narsasi bo'lsa dedi portlab zahmiy bo'lib qolmaylik deb bu yerdan chiqamiz bu yerda hech narsa qolmadi o'sha ola degan kerak narsalarni olganmiz kim bilan skladi qayerda shunisi qiziqda sklad endi qurol yarog' xilma xil bo'ladiku endi katta nima mo'rcha difo uchun qo'yilgan kim bilsak skladni yerto'laday qilib yerni tagida qilib qo'ygan ekan atroflarini yopib bitta teshik odam bemalol kirib chiqadigan darajada darcha qoldirgan o'sha yerdan bittasi topib kirdi keyin chaqirdi ey kelinglar kelinglar mana dedi g'animatlar dedi shunday kirsam endi to'ladi. u qilar baksa baksa hamma narsa to'la turibdi siqiladida teshik chiriki dishika deysizmi granatometlarni o'qlari pikolarni o'qlari yangi piko turibdi hamma narsa borda keyin endi ansorlar ba'zilar yosh yosh bolalarda yosh yosh bolalar haligi granatomet qalamcha borku afg'onlar asosiy ishlatadigan piyoda askarlarga ishlatadigan askolishni qalamchi o'qlariga qiziqib olyapti-da. E mana mana roket o'qi zo'r deyapti. Kim men tushuntirdim, "E" dedim, "Shoshilma" dedim. Bu dedim arzimagan pul turadi dedim. Buni qo'ygin dedim. Mana dedim, mana pikoni o'qi baksada dedim, mana avtomat o'qi baksada dedim. Olsanglar mana shundan olinglar dedim. Bu qimmat turadi, deyapmanda da Kim bitta-bitta haligi kamera yo'qi bo'ynimga osilgan qolib ketgan endi, o'rki baqir chaqirdi bitta-bitta tartib qilib haligi nimalarni baksalarni olib yelkasiga qo'yapman, ular chiqib ketyapti. Bitta-bitta baksalarni beryapman, avtomatni o'qini, pikoni o'qini beryapman, olib-olib ketyapti. Keyin bir payt kim bittasiga yondirdi, o'zing chiqib ketdi, nima hamma narsa yonsin, dushmanga qolmasin dedim. Endi hammasini olib chiqib keta olmaymiz-ku. Keyin chiqib boshqa bo'limi, boshqa tarafiga qarasam, katta-katta shamsilarni ko'tarib kelyapti ansorlar. Shamsilarni ko'tarib kelyapti. Shamsi ham endi katta amerikanskiy shamsilar. Shunday qo'ydi yerga, qo'ygandan qo'ndoq bilan ikkita urdim. "Ey, nima qilyapsan?" dedi. Nima qilasan? Yo'l bo'lmasa o'zi chumolida tirmashib chiqqan bo'lsang, to'qqa qanday olib tushasan buni? Qanday olib ketasan, deyapman. Yo'naga kirsang, men baksalarni ajratib qo'yim, baksalarni olgin dedim. Keyin la qaratdi, rost aytadi deb ikkinchi shamsini ustiga chiqib sakrayapti hali. <laughs> Soddada endi. Ikkinchi shamsining ustiga brek sakra sakradi, brek avtomatikka otdi-da. Katta shamsi edi. yugurib borib ajratib qo'ygan baksalarni ular ham tushib ketdi. Keyin shu yerda bittasi chaqirib qoldi. dedi, Uzbek malgari dolar o'sha deyapti. Ha desam, "Ke deyapti, mana buni kallasini olamiz" deyapti. o'g'li joni chiqmagan ekan deyaptida <laughs> Kallasini olamiz deyaptida Keyin nima qilaman desam, "Kameraga olib tur" deyaptida <laughs> qiziqadida endi endi shu narsaga. Bir payt kichkina olma archa degan chopqini olibdida e Ez zolim dedim, kattaroq qilich yo'qmi unga dedim. A chopqi bilan kesyapti-da kallasini g'ir g'ir qilib shu tars tars tars suyagiga uradi. pesher o'tmay qoldim sinib qoldim chopqisi keyin katta pichoq so'radi katta pichoq so'radi keyin kattaroq pichoq topib kelib ol kallasini oldi qolganlar keyin qo'mondon aytdi e, kalla olsanglar dedi o'zlarimizni olib olamiz dedi yoqqa borgandan keyin nimaga xalqqa ko'rsatamiz ansorlarga boshqalarga ko'rsatib da'vat qilamiz dedi kallalarni olib boshladi hammasi qiziqib tarsdan 3 ta 4 ta kallani oldi qopga soldi olingan g'animatlar olindi kime etmiş hoşma dedim, birdan kallam dedi. qolgan ikkita guruh nima qilyapti ekan dedim. Baland joyi bor ekan, yugurib balandga chiqdimda, haligi Fidoi portlagan joyga qaradimda, o'sha ular ham haligi qizg'in hujum qilib asir olib kalla olayotgan bo'lsa, balanddan bir kamera qilib qo'yaman deb teparoq joyga chiqib bunday qarasam, ularga ish qolmagan ekanda. 12 tonnali moshina uch tekislab bo'lgan hamma yo'qdi. Shunaqa yonyapti, endi hamma narsasi yonib ketyapti. Kim aytdi bularga ish qolmagan ekan, bular vallohu alam yo kelgan yo kelmagan dedimda. shu ansorlarni katta qo'mondondan buyruq bo'ldi tezda chekinamiz dedi qo'lga ilashgan narsalarni olinglar tez chekinamiz dedi nima kelishi mumkin vertolyot kelishi mumkin dedi bir payt hamma qo'liga ilashgan narsani oldi kallani kallani olgan kallani oldi avtomatni olgan avtomat baksani olgan baksani pikon olgan pikon nima g'animat qo'liga ilasa oldi qochdik keyin pastga tushib ketyapmiz tushdik yo'lga tushib oldik yo'ldan yana ketyapmiz tezlashib orqaga qarab chekinib ketyapmiz ketyapmiz ketyapmiz ancha bir joyga keldik, o'sha Pokiston chegarasiga yaqin qoldik. Pokiston mintaqasiga kiray deb ham qoluvdik, vertolyotlar kelib boshladi. Jet keldi, vertolyot keldi, endi jet nima o'tyapti? Nima osvetitel o'tyapti-da. Butun osmon yorishib ketganda. Shunday o'tiramiz, toshga o'xshab qotamiz, vertolyotda ta ta ta ta o'tadi, yoqqa bu o'qtaradi bizni. Topolmayapti, Allohning izni bilan. Yana turamiz, yana qochamiz. Yana vertolyot ustimizga yana o'tiramiz, yana u osvetitel o'tadi, yana vertolyot o'tadi, topolmaydi, yana qochamiz. shunday qilib chekinib chekinib qochib qochib qochib pokistonni mintaqasiga kirib oldik keyin hamma e, shu kelishilgan joylarga bordik qal'alarga kirdik ansorlar kutib olgan hammasi nima qilgan hamma qaytib keldi hamma xursandda e alhamdulillah deyapti zahmiylar ham deyapti kichkina kichkina nima kirgan deyapti askolkalar deyapti hech kim shahid bo'lmadi deyaptida qo'mondonlarni kattasi shu ansorlarni kattasi aytyapti keyin men aytdimki bitta shahid bo'ldi lekin kim shahid bo'ldi deb hayajonlanib ketdida fidoyi shahid bo'ldi desa e, fidoyi kelarmidi qo'y hazilkash o'zbak deyaptida fidoyi qaytarmidi deyaptida keyin fidoyi shahid bo'ldiku desam keyin kulishdik shu yerga keyin amaliyot tugadi keyin qolgan guruhlardan xabar oldik qolgan guruhlardan xabar olsak haqiqatdan ham amerikanslarni qarorgohiga ajratilgan yuz kishilik guruhni kirishiga hojat qolmagan ekan ular o'sha tog'ni ustidan yana qaytib ketgan ekanda hamma narsa tekis bo'lib ketganda, yonib kul bo'lib ketgan. Uchinchi haligi qo'shimcha yordamchi kuch keladigan nimalarga nima qilsak, xabar olsak, ular alhamdulillah 10-15 ta mashin, katta mashin, kichkina mashinda yordam kuchi kelayotganlarni yo'liga mina qo'yib, minada portlatib, birinchi mashinani, keyin orqadagi mashinalarni kamin olib urishgan ekan. urib tashlab qanchadir asir olgan, ancha g'animatlar olgan. ular ham orqa yo'ldan nima qilib chekinib qaytishgan ekan alhamdulillah hamma eson omon qaytib kelgan sog' salomat bo'ldi hamma dam oldi kun yorishdi pokiston mintaqasidamiz qaboyildamiz уже hech kimda xatar yo'q hech qanaqa ertasi kuni hamma joylash do'ksonlarga mindik qaytdik kolonna bo'lib kolonna bo'lib qaytganda ba'zi shu qaboyil mintaqalarda fovjlar borku o'zini qarorgohidan chiqolmaydi teshiklardan qurollar bilan poylab turadi mujohidlar o'tib ketaveradi indamaydi endi joylar o'tib ketaverib o'tib ketyapmiz biz nimada bir ikkita ansorlar hazillashib nima deyaptida e islom islom deyapti qarama mana fovjlarni badbaxtlarni bularni ham bir kun so'yamiz deyaptida Keyin men aytdim, "Kalla qani kalla" dedim. Sherda dedi. Ko'rsat bu badbaxtlarga dedim. <laughs> Shunday ko'tarib sochidan kallani ularga korsatyapti deb. Bejara Fojlarning rangi oqarib, ko'zidan ko'rinib turibdi-da, bir kun biz ham shu holatga tushamiz degan kallalarni ko'rsatyapman ularga. 4 ta 5 ta kallani 90 larni nimasidan oynasidan chiqarib, qichu baqirib ularga kalla ko'rsatyapmiz-da. Shunda becharalar qo'rqib, nima bo'lib, indolmay qoldi, o'tib ketdi kulishib. kelib keyin nima bo'lib g'animatlarni bir joyga tashladik ansorlarni kattalari qabul qilib oldi g'animatlarni kallalarni qabul qilib oldi kallalarni bozorga terib qo'yib da'vat qildik da'vat qilishdi mana biz kamera qilib turibmiz mana kalla olindi bunaqa bo'ldi amaliyot bunaqa bo'ldi nechta ellikka yaqin amerikansi o'lgan ekan o'shanda qirq yettitami shunday amerikansi o'lgan keyin jami bir yuzga yaqin kufr askarlari o'lgan ellikka shu qirq yettitachasi amerikansk bo'lsa qolgani milliy urdida shular o'lganligini hisoboti ertasi kuni radioda bo'lganda aytilgan aytilgan kim qildi qaysi guruh qildi qaysi guruh bo'yniga oldi mana shu tahrik tolibon pokiston o'zbekiston islomiy harakatini nimalari bilan birgalikda qilingan amaliyot deb shunday qilindi alhamdulillah o'ziga yarasha bir qiziq <laughs> amaliyot bo'ldi alloh rozi bo'lsin kelasi amaliyotlarda ham alloh taolo shunaqa nusratlarni bersin amin jazakumulloh xayr assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh Ganzo sen otmasang payt poylab seni otar ayyorlar fursat kelsa bir zumda yo'q qilmoqqa tayyorlar ayyor dushman har yondan qas qilmoqda joningga zindan hujum qilmoqda boqmasdan imkoninga sen otmasang payt poylab seni otar ayyorlar fursat kelsa bir zumda yo'q qilmoqqa tayyorlar ayyor dushman har yondan qas qilmoqda joning o'yinga zimdan hujum qilmoqda boqmasdan imkoningga mujohid ot ot ot sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot sen otmasang har ag'yor mo'minlarni otmoqda allohga xainlik qilgan ummatni yo'qotmoqda haqni aytgan dindorni tinmay tashlab zindonga so'ng o'sha zindonlarni to'ldirmoqda ku qonga sen otmasang har ag'yor mo'minlarni otmoqda allohga qullik qilgan ummatni yo'qotmoqda haqni aytgan dindorni tinmay tashlab zindonga so'ng o'sha zindonlarni to'ldirmoqda ku qonga ey mujohid ot ot ot sen robbinga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen robbinga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot sen otmasang har kim ham dushmanga o'q otmaslar dinga qalqon bo'lmoqqa bir g'ayrat uyg'otmaslar sen janglarda jahd aylab o'rnak bo'lgin ummatga sen sabab Alloh nurin yoymoqda bu zulmatga sen otmasang har kim ham dushmanga o'q otmaslar dinga qalqon bo'lmoqqa bir g'ayrat uyg'otmaslar sen janglarda jahd aylab o'rnak bo'lgin ummatga sen sabab Alloh nurin yoymoqda bu zulmatga ey mujohid robbinga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen robbinga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sat bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sat bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot mana abdulboqiy birodar eh, dasturimiz ham o'z payoniga yetib qoldi dasturimiz oxirida keling eh, xabarlarni ham o'qib eshittiraylik juda yaxshi jahonda nima gap qisqa satrlarda afg'onistonning nangarxor viloyati jalolobod shahrida 7 ta fidoi mujohidlar shahar ichki ishlar binosi va shahar hokimiyati binosiga tongi soat 5 da hujum qildilar. Natijada hukumat mulozimlari va politsiyachilardan 20 tasi o'ldirilib, yana 20 dan ortig'i yarador bo'ldi. Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegara Badgis viloyatida turkman chegarachilari Badgis tomonidan o'qqa tutilib, oqibatda kamida 3 ta turkman askarlari o'ldi. Pokiston Peshavar shahrida politsiya xodimlarining mashinalar karvoniga fidoi mujohid portlovchi kamar bilan hujum qildi. Politsiyachilar mashinasi oldida fidoi o'zini portlatdi. Natijada murtatlarning 90 rusumli mashinasi ishdan chiqdi. Murtatlardan esa 12 tasi o'lib, 50 tasi yarador bo'ldi. Pokistonning avtonom viloyati Balujistonning Kveta shahrida mototsiklga o'rnatilgan mina politsiyachilar yaqinlashishi bilanoq portladi. Ushbu portlashda 9 ta politsiyachi murdor, 20tasi yarador bo'ldi. Ushbu amaliyotni Pokistondagi Ahrorul Hind jihodiy guruhi bo'yniga oldi. Ahrorul Hind mujohidlari ham boshqa jihodiy guruhlar singari Pokistonda islom shariati o'rnatilmaguncha jihodlarini davom ettirishlarini aytib o'tdilar. Misrda avvalgi prezident M Mursi tarafdorlari yana namoyishga chiqishdi. Bunga qarshi Misr qurolli kuchlari yana namoyishchilarni o'qqa tutdi. Otilgan o'qda 13 yoshli bola hayotdan ko'z yumdi. Nigeriya shimolida yashovchi musulmonlar Boko Haram mujohidlari bilan birga nasroniylarni yerlariga hujum qilib, 3 ta qishloqdan 100 dan ortiq nasorolarni o'ldirib, qishloqlarni o'z nazoratlariga oldilar. Belgiyaning Bryussel shahridagi NATO ning mudofaa vazirlari o'zlarining navbatdagi yig'ilishlarida Afganistondan shu yilning oxirigacha NATO askarlarini olib chiqishlarini bildirdilar. Ukrainaga tegishli bo'lgan Qrim avtonom respublikasi endilikda Rossiya ixtiyoriga o'tdi. Bundan bir necha kun avval Qrim o'z mustaqilligini e'lon qilib, Rossiyaga qo'shilishlikka ariza bergan edi. Rossiya prezidenti Putin Qrim respublikasini o'ziga o'tgani haqidagi farmonga imzo chekdi. Eslatib o'tamiz. Rossiya paraslar Ukrainaning boshqa shaharlarida ham namoyishlar o'tkazishga kirishdilar. Xabarlarimiz so'ngida ummatni mahzun qiladigan bir xabarni aytib o'tamiz. Gap shundaki, shu paytgacha rus kofirlariga qarshi o'tkazilgan bir qator amaliyotlari bilan tanilib kelgan Kavkaz mujohidlari amiri birodarimiz Doka Umar shahodatga erishgan. Doka Umar qachon va qanday shahid bo'lgani haqida aytilmagan bo'lsa-da, Kavkaz mujohidlariga tegishli internetdagi Kavkaz Center saytida Amir Doka Umar shahodatini rasman tasdiqladi. Alloh birodarimizning shahodatini qabul etsin. Bugungi juma dasturimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi dasturlarimizda sizlar bilan yana iymonlashgunimizcha xayr azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. أقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يملكها أكبابيل تخرق بالرعب جدارا